Pois nada, aquí estamos, moi boas, benvidos e benvidas. Como estamos, familia? Que tal? Como vai eso? Escoita se ben? Sí? A, si ademais escoita na radio xa, isto é para non botar gota. Vamos a ver se si arrancamos un momentiño, estamos con esas cuestións técnicas. Espera, hai un poquinho de delay. En cuac non soa? Bueno, vamos a ver un momentiño, esperade. Está sonando? Sí, perfecto. Bueno, estamos saindo no aire. Xa estamos aquí, señoras e señores, benvidos ao programa máis especial que fixen na miña vida aquí en, en Crunia Fala, que se escoite que hai xente aquí. Por favor, ese aplauso grande. Sí, porque estamos en directo E vamos a, a dedicar este anaco de tempo, este que nos deixen aquí no, no Espacio Coruña, a falar de este, este momento luar que teño aquí de pé con Lucía e que non ten prezo. Así que, mira, non vou, teño moito tempo para falar polo programa diante e vou deixar que sea Lucía quen empece a falar. Lucía, o micro é teu. Gracias. Eh, buenos días a todos, eh, gracias por venir, lo primero, tanto vecinos, las asociaciones que luego vamos a tener sentadas. y bueno, eh, también a la parte política que, ha querido estar presente. Y nada, nuestro cometido como sector 7 es bueno, pues ver un poco con todos eh, los problemas que hay en los barrios en común, eh, limpieza, mantenimiento, seguridad y pues eh, nosotros en nuestro caso particular nos hemos eh, pues, juntado pues, varios eh, vecinos de la zona porque entre circunstancias personales pues unos sacan al perro, otros pues tenemos que caminar por, por cuestiones médicas varias veces al día y lo que hacemos es pues ver un poco lo que, lo que falla en el, en el entorno. Con eso, pues entre todos vamos colaborando para ver pues qué se puede mejorar, qué se puede cambiar y que nos vean un poquito más allá de, lo que es la muralla antigua que había en, Juana de Vega. Con todo, eh, nosotros eh, lo organizamos, pero bueno, que los protagonistas no queremos ser únicamente nosotros. Así que para que podáis descargar pues, más información sobre el sector 7 y, la zona, tenéis los QRs en las mesas de allí del picoteo y también en las columnas. Vale. Y nada. Os dejo ya a vosotros. Nada, a vosotros. Vamos a la, un fuerte aplauso, por favor, a Lucía, que tiña moitas ganas de facer este aporte. Imos ao lío, vamos a ver, que tal se escoita por aí? Todo ben? Esto a facer o directo que ten. Eu xa cando fago podcast xa é por algo, porque teño que escapar do directo que me dá menos medo, que me dá menos vértigo que estar aquí diante de toda a xente. Eh, e bueno, esas esas borboletas están tamén aquí no, no estómago, no? Está na mesa e vamos ao primeiro é eh, ser corteses e cumplir co, co establecido e dar as grazas a quen corresponda. Moi boas, Eva, que tal? Boa, Eva Rodríguez é a xerente do Espacio Coruña e queríamos dedicarlle, pois, polo menos este momento de darche as grazas por abrirnos as túas portas, facernos de, de anfitrións neste evento, neste programa, Eh, e eh, bueno, eh, eh, que de, darche de por lo menos de, de non sei se tes algún aporte ou algunha cuestión que bueno, queres comentar. De decir que estamos encantados de poder brindar de o centro aos veciños para que les expoñan a, a situación que están vivindo. Eh, tamén darlles as gracias por todo o que están facendo por esta zona, non? que están conseguindo moitas cousas. Estamos falando de sector 7, recinto ferial, este Muy boas, Vanessa, arrímate mi micro, anda. Hola, buenos días. <laughs> arrima más, arrima más, que no se oe. Tira do cable, ti no te preocupes que después ya verá quen remende. <laughs> Vamos a ver. Vanessa, ¿qué tal? Escucha bien. Yo pienso que sí. Muy bien. Ya sabes cómo vaya esto, tens que falar o micro, no sí, para mí. <laughs> se me hace raro. Muy boas, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pablo, Vanessa, Lucía, son esas caras, esa gente que está a trabajar... detrás de no sé qué eso del sector 7 recinto ferial. Explicamos, fallo, fallo, fallo favor. Eh, igual tampoco lo sabemos nosotros, ¿eh? ¿eh? Somos una agrupación vecinal, que es lo bueno que tiene, que somos todos los vecinos del barrio. O sea, eh, de hablar, de salir a la calle, de juntarnos, empezamos a ver todas esas carencias que tenía el barrio, sobre todo con respecto al resto de la ciudad. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿por qué no luchamos por todos esos servicios que nosotros tenemos derecho a ellos. Y empezamos un poco a hacer así esa pelea interna, esa lucha eh, por esos servicios, eh, por esos un poquito eh, servicios municipales, limpieza, mm. eh, ser barrio en sí, sentirnos como tal. Entonces, nada, empezamos a agruparnos, nos metimos un poco en redes sociales, empezamos a hablar con el Concello, a tener un poco ese trato directo y aquí estamos. Mm, despedidos mucho río. ruido llegando a, a convencer Es, es todo directo maravilloso. Vamos a esperar que pasen os nenos. <laughs> Isto como cando estás no medio dunha, dun, bueno, no, no, no medio da, dun, dunha corredoira e pasan, pois hai que esperar, hai que deixales, teñen o seu momento. Facendo moito ruido, eh, Pablo, e meténdose en líos que son máis ou menos efectivos, non? O sea, estades conseguindo cousas. Sí, consíguense cousas, pouco a pouco estamos a ver que, bueno, o Concello estáse a mover, e eso, un pouco facendo ruido, facendo guerra, pois aquí estamos. Bueno, o, o caso é que eh, podíamos facer este programa en mil sitios. Hai moitos barrios periféricos, como todas as cidades. O Coruña se cada ten menos, porque como temos a mitad de mar polo outro lado, non? Pois se cada non hai tanto tanto para facer periferia. Ou se cada, esa é unha das dos grandes problemas que ten esta cidade, non? Que, como decíamos cando chegábamos aquí fai moitos anos que vexo a miña familia que está por aí, que na Coruña é un sitio que hai que entrar de cupa a ir de cara porque é o que ten, non? É un ismo. Pero esa periferia eh, merecía dedicarlle un tempo de reflexión pola nosa parte, que é o que buscamos neste programa, non? Entón, o que vamos a facer, o que, como vai percorrer eh, o resto do programa vai ser na seguinte, na seguinte liña. Despois desta introdución, a sentar aquí algunhas asociacións de veciños desa zona periférica. E aí vamos a debatir en torno a tres, a tres problemáticas, non vamos a emplear a palabra problemáticas, senón situacións. Vamos a falar de limpeza, vamos a falar de seguridade e vamos a falar de mobilidade. Hai moitos máis temas do que falar, sin dúbida alguna, pero denme tempo. Faremos máis directos como este, non hai problema. O caso é que eses tres temas, para min, nestes seis, sete meses que levo co proxecto Clunia Fala, son os que mm, vou notando que son como máis fan máis ruido mediático ou hai máis ou hai un interés aí como que máis que preocupa máis os veciños. Entón, de eso vamos a falar, deses tres temas. Primeiro serán os veciños, estaremos un anaco, debatiremos, o público pode participar, temos por aí outro micro inalámbrico para que participen cando queiran, E despois o que faremos será cambiar esta mesa. Mudaremos pola da representación política, que xa os adularei, os adularei cando estén aquí sentados, pero eh, xa vos confirmo que está, estarán con nós tanto o Bloque Nacionalista Galego, como Marea Atlántica, como o Partido Popular son os que confirmaron a asistencia e xa lle adianto as grazas, pero bueno, con eles penso que temos unha moi ampla representación e moi variada dos intereses e de como entender a nosa cidade. Así que, eh, control, control, poñemos un poquinho de, de música mentras mudamos a, a mesa. Eh, insisto, Eva, moitísimas gracias polo, polo espacio. Non hai de que, as portas están abertas para cando queirades. Non me digas eso. Eh? Sí, digo cho. <laughs> non no me digas eso porque estoy collendo gusto o sitio, eh. Estupendo. Eh, vamos al lío, Vanessa. Perfecto. Pablo, a por ello. A por ello. Pues veña, vamos a que se incorporen. Poñemos un poquinho de música e que se incorporen o resto da xente aquí á mesa. Vamos allá. Al lío Montepío. Señoras e señores, vou o primeiro que teño que facer é presentar os que están sentados comigo na mesa Porque seguramente que algúns xa os coñecedes Pero eu eh, a moitos estou nos coñecendo hoxe E o, e o algúns xa os coñecía fai tempo Empezo pola... Que non se me cabre nadie, empezo pola dereita <laughs> eh, Está con nos Moncho, que é daqui da, da sección do Birloque Hola, sou Moncho da sección de Viños dos Anxos De San Cristóbal, da, de San Cristóbal de Viñas De acordo Despois están Pablo e Vanessa, que xa os conoceste, que son de sector 7, recinto ferial. Aquí un servidor no medio. E despois imos para lá, está, está conmigo aquí de Moviliza Ramón, é unha agrupación de... Eh, mobilidade sostible, que abogamos pola mobilidade sostible. Temos que aprender moito con el, ao seu carón está da Asociación de Mobilidade de Vehículos de Mobilidade Persoal Enrique. Moi boas, Enrique, que tal? Hola, moi boas vas millor que se cada compartir aquel. E ali deixamos o final, non sei por qué, <laughs> quedou Esteban de Mato Grande. E bueno, moi boas Esteban, que tal? Moi buenos días, gracias por invitarme. Nada, faltaría máis. Bueno, eh, con esta xente que acabamos de empezar a, bueno, a escarbar, a buscar, a falar, a intentar atopar eh, dentro desas tres áreas un poquinho cales poden ser os problemas ou as situacións que temos na, na nosa cidade, na periferia. Eh, imos empezar por calquera dos ustedes, A apetece, me seca empezar más por limpeza. Eh, falando de limpeza, he solto ahí algunas palabras clave e ides vos collendo collendo fío, ¿no? Como pode ser Nostián, como pode ser quien eh, quen falaba fai pouco de que hay incluso problemas los centros educativos de, limpieza, limpeza, vale? Eh, problemas de contratación ca empresa, problemas de víamos que me chamou moito a atención unha, unha situación que se dá moito no, com, nos puntos de recollida de, de lixo como o, os propios camións deixan como uns pestinazos ali en donde recollen os cubos como se si quedara parte do líquido ali tirado bueno, en fin, solto por aí e xa me de, xa me va descomentando o orden, seguimos seguimos no mismo, non sei Moncho Queres facer algunha aportación? Xa empeza ti mismo Bueno, eu xa empezo O da limpieza, de todas formas é un asco porque os colchos tira unha rúa, os contenedores cheos se vacían cando se vacían, depois o, car o cartón, o vidrio e todo eso. E depois os camións eu creo que son da Terceira Guerra Mundial, porque fan máis ruido e non, non te deixan nin, nin dormir, te despertan. E algúns na zona, sobre todo, do Birloque e o Martinete, toda esa zona, van ás 3 horas 4 da mañán e imagínate ti, corrido que fan. Bueno, que interveña outro que, como hai tempo... Bueno, bueno, fantástico, fantástico, ¿no? Bueno, empezou a deixar xa o tema dos colchóns ou os lixo de, de grande volumen na, e a recollida, os camións que son bellos, os horarios. Bueno, vamos, vamos a tomando nota. Pablo, Bueno, a ver, eh, é certo, pero eso, o tema un pouco da recollida de lixo, digamos, colchóns e demais, eu creo que tamén é un pouco o civismo da xente. Sí que é certo que, bueno, que a veces chamas o 010 e mm, danche dous, tres días mm, desde o Concello din que en 24 horas máis ou menos está recollida. Eh, mm, certo, certo, creo que non é. Eh, pero bueno, eso, tamén hai que... Alguna sonrisa que salía por aí. Hai que ter en conta eso, a xente que un pouco de civismo hai que ter. O sea, e non deixar o lixo voluminoso tirado aos lados dos, dos contenedores. Vale. Pouco costa tampouco meter o cartón dentro, que moita xente deixa as caixas fora, e iso é civismo. Parte do Concello, non nese caso tampouco, como non temos limpieza, pois tampouco o se recollen o lixo que hai, o cartón que hai tirado ao lado do contenedor, non se recolle. Pero, bueno, bueno, sector son... 7 xa tedes un, unha papeleira, non? O sea que... Si, sí, temos unha, testimonial. No xa, xa, xa, xa, xa hai unha. <laughs> cantos, cantos metros cuadrados ten o, o distrito? Es, difícil que pille a Vanessa en un renuncio, en un dato. Pero bueno. Espera que lo busco. <laughs> Dale, Vanessa. Mira, de limpieza tampoco es que podamos hablar mucho. No tenemos servicio municipal de limpieza, ha quedado claro. Em, tema civismo, como comenta Pablo, sí que es verdad que sabiendo que no tenemos este servicio, somos nosotros los que realmente tenemos que ser un poco más cívicos. hay parcelas que se están usando como punto limpio clandestino. Ah, a ver, ¿a qué punto vamos con eso? O sea, ¿cómo, lo gestionamos? Eh, ¿Llamamos los demás vecinos al 010 para que a la semana vengan a buscar el colchón que no sabemos quién tiró? No sabemos ni si es alguien de la zona. Tenemos muchos problemas en ese aspecto. Entonces, bueno, un poco estamos aquí para eso, para reivindicar un poco eso, que se mire un mm. poco por más allá de murallas, como se ha comentado en redes sociales, también somos ciudad, también queremos estar con las aceras limpias, tener higiene, salubridad. Yo creo que es un tema muy importante. Vamos a seguir ahora, eh, Esteban, barrio. Os a sorprender. Eh, está impecable Mato Grande. ¿Qué me dices? está impecable. Qué bueno. limpiado todas las plazas. Todo esto empezó ahora tres meses. Yo estoy asustado. Pero con bueno, impresionante. ¿Qué pasa? Lo que, lo que, nos pasa en todos los barrios que tenemos a alguien que va un poquito incívico, sus perritos dejan, no lo recogen, algunos que fuman, que dejan en zona las colillas. Y claro, los operarios cuando pasan, pasan, pero en zonas privadas no pueden. Pero el resto de Mato Grande ahora mismo, a, veces tardan en recoger algún contenedor de cartón, que es verdad que tardan. Pero ahora mismo estamos asustados, pero asustados es que brillan las plazas y todo, asustados. <laughs> brillan. O caso, o caso es que. Eh, sí é certo que no, no lixo de grandes dimensións, os colchóns, porque despois hai de todo, non? Porque ti das unha volta por Coruña, algunhas veces eh, amueblas un piso, sin ir máis lonxe, non? Pero eses, mm, eses, eses depósitos aí ao lado dos contenedores, eh, en algún momento eu falaba con isto, eh, non me acordo se era en novembro, no, nun programa de Crunia Fala, eh, era con, con Lalo de, de El Viña Segunda Fase, dos fases da Asociación de Veciños me decía de que estaban tardando en torno a tres ou catro semanas en recoller eh, o, o lixo de grandes dimensións, de acordo? Bueno, posiblemente fora un problema puntual porque creo que coincidía en aquel momento con tema de algún problema de contratación ou algún tema de, de algunha situación da, da empresa, pero bueno, Eh, pois pues me alegro moitísimo de que Mato Grande podades presumir de, de ese xeito, verdad Hicimos que sí? Hicimos con mis compañeros de recinto ferial que eh, en redes poco a poco se va, se va insistiendo, se manda por escrito y poco a poco, ahora al final de casi cuatro años, ha quedado todo. O que, o que divide a Alfonso Molina, macho. Lo que divide, sí. O que mirar a Alfonso Molina para un lado, Alfonso Molina para otro, ¿eh? Podemos tener fe, vale, en el <laughs> futuro. y con mi estamos así. Jolines, bueno. Eh, este, esto da limpieza a... Claro, que tienes que, tienes que entender que eh, tanto eh, en, vou no decir, tanto Enrique, como que non me quero equivocar os nomes, eu o tema da Ramón, vale. Tanto Enrique como Ramón son desta xente eh, que tedes que ver a, a Enrique cando vai nesa roda que imposible <laughs> subido a ela Bueno, son xente que entende a mobilidade, mm, bueno, como dunha forma máis alternativa. É triste que teníamos que emplear a palabra alternativa, cando tiña que ser a única opción, ¿no? ou polo menos máis mayoritaria, ¿no? Pero eh, este lixo ou esta limpeza a vos cando vos desplazades afecta de alguna maneira? Porque vos movedes, xa non digo ti que le, ainda levas unha roda en condicións, pero os dos patinetes que van nunha roda de, de nada, que a rúa non este se cadra limpa, é complicado, non? Eh, para nós é fundamental o estado da rúa eh, porque desde logo o, o, o que acontece cando nos eh, imos tanto en un patinete eléctrico como un monociclo eléctrico eh, somos moi dependentes do equilibrio eh, e do, do estado de, da calzada é dicir, unha tapa da alcantarilla que non está ben nivelada, unha grieta, un bache eh, un asfalto desigual, abrasivo, eh, é moi, moi peligroso, porque será en condicións de, de, de un exceso de, de peligro que, que, que non costa nada facer eh, un mantenimento regular e, eh, se evitaría moitos percances gracias a eso. E a limpeza tamén é moi importante para nós, porque eh, evita pues, que resbales, que tropeces, falabades antes do colchón e é moi curioso, porque moitas veces o carril bici do de Coruña atopase ocupado por culpa de caixas, eh, colchóns que non se recollen, é eh, moi moi importante para nós que a vía este despejada porque se non xenera un conflito por onde te metes cando atopas un obstáculo así claro. eh, e despois por parte do o, o, e as, as rúas ou eses carriles de mobilidade eh, alternativa están en condicións? Eh, a ver... <clears throat> Porque a veces acordamos de que hai que limpar as aceras, pero a rúa pasan ca máquina, pero sí. ese punto intermedio que queda aí no medio dos dous? Sí, a ver, eh, temos eh, auténticos problemas nese sentido para circular ás veces, non? Eh, mesmo eh, eh, acollendo o tema que estamos a tratar da periferia, é máis notorio precisamente na periferia. Eh, non hai moito tempo falábamos con ese recinto ferial, dun dos problemas eh, das zonas e eles mandábanos fotos moi gráfico do estado de precisamente unha, un carril, unha parte da carril bici que temos aquí a, dos, a 100 metros. Oye, o daqui. O, o que une a universidade. <laughs> Ah, vale, eh, vale. Si ves unha foto do antes e do, e do despois, é eh, mm, tremendamente, bueno, é terrorífico, porque eh, efectivamente, todo ben asfaltadiño, ben pintadiño, hoxe por hoxe non tendes máis que ir a comprobalo, está todo eh, sen asfaltar, eh, e cheo de, de, de, pues, de toda clase de trangallada, puntas, eh, cristais. Eh, si sí sería recomendable pois ter unha, unha certa cuidado con esas vías porque son especialmente sensibles e para potenciar o desplazamento alternativo. Bueno, eh, ¿algún aporte más, Vanessa? No, creo que ha descrito muy bien el estado del carril bici que circula entre, ese polo, ese entre polo el barrio va, y la universidad. por lo que ides os peóns para que ellos puedan ir por la acera, ¿no? Exactamente. Es solidaridad ya, ah, porque es inviable discurrir por él. Bueno, entonces podemos hablar de que temos eh, bueno, unas carencias en limpeza, pero ainda non parece ser un problema muy grave. <laughs> Mato Grande de maravilla. de, de... O, da, limpieza que no inda, e non, non a ser un programa grave. Mato Grande está desde lucho por lo que vexo. Estuvo, nada. Estuvo e pasou. Vale, de <laughs> Mapi quería hacer algún aporte que era de nuevo Mesoiro. Sí. Mapi, por favor. Saludos cordiales desde Mesoiro Hills. Eh, a ver, nosotros de limpieza más o menos no nos podemos quejar, sí que echamos en falta alguna hidrolimpiadora que de vez en cuando aparece alguna y para que nos quiten las hierbas que hay por las aceras una vez al año a veces tardan más de un año. Pero eh, en cuanto a. Mm, o sea, mi intervención venía motivada por lo que estáis comentando de la basura así de, de gran volumen, los colchones, muebles y demás. Eh, yo vengo de Mallorca, de Palma de Mallorca, y a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando llegué en 2011 es que nosotros allí, cuando teníamos que tirar algo así, pues un mueble, colchones, eh, una cuna, en lugar de coger, llamar y que nos contesten, dejadlo al lado de los contenedores que lo recogerán esta noche, ¿vale? Eh, nos decían, vale, ¿en qué horario podemos pasar a recogerlo? Y entonces, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, tú le podías indicar quién, o sea, que podían pasar por tu casa, subían los operarios y se llevaban tres bultos. Vale, importante, porque si tú desmontas un mueble, ¿vale? Cada plancha del mueble es un bulto. Que esto me pasó una vez a mí. <laughs> Vale. Entonces, eh, es que claro, yo a las 9 de la noche no voy a estar, no hay problema. Te decían, bueno, pues déjelo en la entrada, avise a la comunidad de vecinos, ¿vale? O si tiene, eh, pues yo que sé, amistad con algún vecino para que nos abra la puerta y nosotros pasaremos en ese horario a recogerlo. Vale, en esos casos lo que hacían horario era. demanda, interesante. Sí, sí, sí. Entonces así te. O sea, no. En Mallorca era. Bueno, en Mallorca, en Palma de Mallorca, al menos en aquellas fechas, era bastante difícil encontrar muebles o colchones al lado de un contenedor. Vale. A mí esto foi un choque cultural. Mm. No sé. Aquí tiñamos unha solución, o pasa que a xente do Concello non nos deixa, que era San Xoán. Ah, <laughs> vale, tamén. Pero e ahora non se pode. Eu non sei se si a veces hai que deixar ir as cousas. Non sei se me entendedes. Claro que, a ver, eh, permitideme que de vez en cando me saia de, de, da, da, do cesto un pouco, non? Claro que é un problema baixar móveis á praia, eso está máis que claro. Pero hubo un cambio, eh? Porque este verão eu cheguei a contar na meu traslado de desde a zona de Riazor a zona de, de aquí de, de San Cristobó 16 colchóns pola ronda do Outeiro era verao, claro, que pasou? Que non pudimos baixar as cousas á, á praia non estou demandando eso, pero a veces hai que, claro, hai, hai que darlle unha saída a todo eso. Chega o verao, a xente, os rapaces que estaban a estudar deixan os pisos de aluguer, e a xente que os donos dos pisos removan, renovan os móveis. Que facemos con eso? Eu, eu eh, especulo, eh? completamente especulo. Pois pues el servicio este funcionaba de maravilla. Llamas, vale, a demanda, interesante. Interesante. Alguna cosiña máis? Nada, un poco puntualizar que siendo un servicio que la ciudadanía reclama, vale. como no se le da un poco una vuelta de tuerca. Sí. Fantástico. antes antes te doy yo paso. Vale, gracias. Ah, no, perdón, Ancho, que no te no te no te vira. Está que está ali eu aquí se falta alguien de equipo que me meu irmán eh, atopei un sustituto. no sé para qué van mandei vir, pero bueno. Bueno, tú, mismo, tú sabrás. <laughs> Cuéntame. A ver, yo eu, eu soy que, tamén de... Eh, eu, eu que penso que había que facer unha, formación, unha información integral á población da recollida de basuras e de como se fai é o que necesita a población. Quero dicir, había que facer nas zonas amplias como a nosa, tiña que haber uns, uns carteles donde info, informaran de uh -huh. onde están os contenedores uh -huh. e como son os contenedores, e como se fai, como se recicla, como todo, porque non hai ninguna información tampouco. Decir, Moncho, es dis que a xente que non está informada. No, as claro que no, xente, sí, sobre, sobre todo as persoas maiores, en os contenedores, a maioría das letras están borradas. Quero dicir que... Oh, uh, cuidado aí, eh? O tema dos das cores, claro. de si onde deixo bueno, o vidrio, bueno, eh, onde deixo... Bueno, sí. sí. No, ah. no, os colores no, pero a, antes había información no, con, no contenedor donde vale. ti podías poñer. É igual que na zona periféricas. Tipos As oito eh, da tarde tens que deixar a basura. Coña, as oito da tarde non as deixas antes, porque si, si, te, si te riegas a cruzar a, a rúa, che, quero dicir, ou a estrada, te atropella un coche, porque, sí, porque non hai, non hai nin paso de peatón, nin hai nada. Quero dicir vale. que hai zonas que son moi peligrosas. entonces eu creo que tiñan que poñer algo informativo e facer un pouco máis que teñen centros cívicos e tal, de explicar as cousas. Vale. De, de explicar a cousa o necesario que reciclar. E aparte, é imprescindible, poñen para tirar o cigarro, que poñan para pilas, porque a pila contamina moito. Entonces, vale. se si non temos para pilas, estamos fastidiados, porque dicen, no, contamina isto, o que me contamina son as pilas, baixo o meu punto de vista ou que dicen os que saben, porque sí, eu, sí. eu deso non sei. Non, todo, ti mete unha pila na, na boca, xa verás ti a risa que che dá. O mío, o mío malo ponen os ollos, os ollos de noite. <laughs> Perfecto. Bueno, <laughs> eh, infiltrado, que me ibas contar? Anda. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo también soy de la zona oriental. Soy de la zona oriental y de. Y bueno, aprovechando que Mapi, habla, que yo, yo, hablaría de la experiencia en mi ciudad condal, que es Barcelona. Allí lo que hacían era recogida de muebles por días. Es decir, cada barrio recogía un día. Lunes, Gracia, martes, Pedralbes miércoles, Gótico, el jueves mm. no pasaba nunca por el Raval y el viernes pues por otro barrio diferente, Diagonal Mar o donde fuera. Entonces, aprovechando que aquí tenemos, que todavía no los conozco, luego preguntaré cuántos, cuántos distritos, barrios hay en Coruña, eh, se podría hacer por códigos postales. Da para semana y media. Por ejemplo, por semana y media. De distritos, si no me equivoco. Los que tenemos lo concello. Pero bueno, hay algunos que no son tan grandes, no tiran tantas cosas. Sí, claro, claro, claro. claro. Entonces se puede hacer, pues, dos códigos o dos distritos un día, el lunes, otros dos el martes, Tres el miércoles, cuatro el jueves y todos el domingo, porque ya, claro, los fines de no. semana se iría gorda. El domingo hay que descansar, que lo dice nuestro señor. Vale, pues el vale. sábado, te lo dijo el sábado, va, que está vale. más de saca. Bueno, cuidado, no, algún día habrá que darlle de descanso a xente de limpeza que despois empieza a calfolgas. folgas. Non apretedes moito aí que eles enseguida paran os camións e aliamos. Bueno, pois eu penso que tema o tema da limpeza podémoslo dar máis ou menos por xa tomamos algunhas notas, hai algunhas cousiñas importantes para comentar despois. E imos ahora, se vos parece, co tema da seguridade cidadá. Ou seguridade, que la estamos leando parda, eh? Estamos en el number one, según din todas as estadísticas. A Coruña, eh, depende a quen lle preguntes, é unha cidade segura ou non. As estadísticas crecen, pero depende. Por lo tanto, penso que hai debate. Eh, fai cinco meses, un dos primeiros programas que fixen en Coruña Fala, eh, sentáronse ali no, no estudo á mesa representantes das asociacións de veciños de perdón, representantes dos sindicatos da, da policía, tanto da policía local como da policía nacional. E falaron das súas carencias. Tamén é certo que cando un cando investiga un pouco entende que eses, eses incrementos de delitos están vinculados moitas veces con certos problemas sociais. Quero decir, non sei se hai un culpable ou, un, ou unha solución única ou perfecta, pero que si hai é unha preocupación na xente, de acordo? No, pode que teña certo componente mediático ou sencillamente as cousas están realmente a pasar todos os días. Entón, sobre eso é o que vamos a falar agora un poquinho, que desde os barrios da periferia que transmitades a vosa realidade con respecto á seguridade cidadá ...o a vosas, y sei, inquedanzas. De acuerdo? Vamos a dar la vuelta... Ahora vamos a empezar por Mato Grande. ...también pues también se me dice que está todo de maravilla, ...ya alucino. Ah, ya pues ya me eh, en, eso no. <laughs> eso no. En la última reunión con la policía en Lonzas, también las asociaciones dijeron que lo, el aumento era debido a, la ciberdelincuencia, que todo ese aumento, cosa que sabemos que no, que estaban habiendo roturas de cristales, de coches, de atracos pequeñitos así en personas individualmente, vamos, eh, sí que hay cosas, ¿eh? y cosas más gordas, voy a contarte una primicia que lo que se puede contar es muy, es muy gordo y esto pasó hace cuatro días y lo que se, y lo que se puede contar, ¿eh? Cuidado. Pero muy gordo, ¿eh? Una, señora que nos raptaron, bueno, la raptaron, vamos, una señora mayor, llegaron con un coche, no sé qué le dieron, no sé cómo lo hicieron, se la llevaron por todo el barrio, de todos los abancas, le fueron sacando dinero y la dejaron bien en casa, está bien y todo. Esto saldrá, saldrán presas, saldrá cuando se pueda hablar del tema, pero para que veas tú si está bien la cosa. Ya está, son palabras mayores, así sí, que, sí que está la cosa tensa. Vale, perfecto. Eh, sector 7, recinto ferial. A ver, no realmente ...no sabemos lo que es a seguridad... porque no tenemos presencia policial. Directamente, ni municipal, ni nacional. ...es decir, por aquí non pasa... Pero ni de broma. ...si os chamas, eh, ...después de dos horas igual aparecen. Igual, tampoco... Triste pero cierto. Es cierto que también es un barrio en el que hay muy poca actividad económica. ...quiero decir, aquí no hay donde tomar un café, aquí no hay... bueno, decir no hay donde comprar, estamos en el centro comercial. Ah, por eso pero quiero decir que na rúa Vanessa, ¿cómo lo ves? A ver, sí que es verdad que somos un barrio residencial, entonces no tenemos locales comerciales eh, en las torres, a pie de calle y así. Entonces, eh, entiendo que la economía del barrio se mueve de forma diferente, está englobada dentro del propio centro comercial. Entonces, eh, mm, si te refieres a eso, a que puede que haya menos gente en la calle, no sé si quieres orientarlo un poco por ahí. Eh, ah, sí, puede ser. Mm, eh, ese movimiento de, de entrar, salir de una tenda, entrar, salir de un bar, de o coche en un momento, claro, el menudeo, ese, menudeo, decirlo. No, no, no, se percibe aquí. pero somos muchos vecinos y a todos nos gusta salir a pasear. Entonces, al final ah. sí que hay gente en la calle. Entonces, mm, sí, tenemos problemas de seguridad ha habido robos de combustible, algún que otro trapicheo. ¿Qué pasa? Que no van a venir, o al menos que yo sepa, no sé, en el centro comercial, no van a venir a, robar una tienda, no tenemos. ¿Ese, parking de Baixo da Ponte? Bueno, eso es público, ahí, bueno. Eh, ¿Qué digo? Mm, hay problemas. Vale. Salió en prensa, eh, hay falta de seguridad no sabemos realmente qué se llegó a, suceder porque no han comunicado. Bueno, murió un señor, eh, hay robo de combustible, hay trapicheos, es que se junta, o sea, yo creo que es un poco, a ver, ¿en qué barrio no pasa? No sé si es la pregunta adecuada, pero es una buena pregunta. No hay presencia. No. sé ni por dónde empezar con este uh. tema. <laughs> Ah, has dicho que, claro, eh, cuando el, barrio no es un, barrio así que tenga mucho comercio y tal, pues bueno, que tiende a ser como más tranquilo. Eh, no, lo creo que sí es famoso por algo, fue por las carreras de bio, ¿vale? Y yo llegué aquí a Coruña en 2011 y desde, o sea, tengo el recuerdo constante de los vecinos siempre quejándose del ruido de las carreras. Nunca, nunca, nunca se hizo nada. Al final Inés pues la leoparda, pero la leoparda cuando hubo un accidente, salió en prensa, salió en todas las televisiones. Eh, la verdad que los pobres mm, a, mí me dieron vergüenza ajena, me dieron entre pena y lástima. O sea, ellos mismos eh, tratando de justificar una afición que es muy lícita, pero la verdad les perdieron las formas. Luego nos convocaron una manifestación, iban a desfilar por el barrio bueno, aquello fue un show y al final pues cayó por su propio peso. Sí que es cierto que de vez en cuando en algún festivo sí que convocan alguna, pero ya no es aquello constante de lunes a domingo, constantemente en las carreras. Eh, luego también este verano pasado hubo un montón de incendios por la zona nuestra, no sé si os acordáis, y aquello sí que había muchas sospechas porque varios vecinos dieron fe de que habían visto a unos adolescentes salir corriendo después de prender fuego. Vale, y esto fue en este verano. Yo no sé qué hizo la policía o si dejó de hacer algo, no, no sabemos nada. La verdad es que luego, pues bueno, mm, Vos credes, vos credes que eh, a policía debe informar das novidades das súas actuacións? Hombre, a ver, a lo mejor en el momento en el que está investigando no, pero luego un resultado, un saber qué pasó, esto, pues sería claro, hay, lo suyo. Hay, cuando hay, cuando, ah, cuando tema se judicializa, uh -huh. eso xa é público, ao final uh -huh. pode ser primeramente privado, pero ao final se hai unha sentenza, eso é público. Sí. Claro, eu digo, es, eso é informar, tengo eh, teño que andar unha procura da sentenza para enterarme do, das investigacións, eu, eh, non, no, che, non te pregunto a ti, deixo sí, aí, sí, vale? Sí. Eh, intento presentar o, o, o terreo. Eh, pero claro, hai moitas investigacións policiais, sobre todo realizadas polo Concello, que son meramente administrativas. Esas non conlevan ningún tipo de xudicialización e eso pode que quede agachado nun caixón. Eso sí, porque aí, aí é onde un se cada mm, fago unha pregunta que non sabía respostar, si é si esas xestións administrativas feitas pola policía local investigación dese incendio, por exemplo, ou, ou, o, ou desenvolvemento desas intervencións para parar esas carreiras ...si se ten que dar conta delas o Concello. ...de hecho ahí, para quen está escoitar aquí. A ver, al final nosotros nos enteramos de que las cosas han solucionado porque dejan de ocurrir. También hubo una temporada que aparecían coches sin ruedas por la parte de arriba del barrio o incluso en el mismo centro cívico, en el aparcamiento. Luego también hubo una temporada de lunas rotas, pues bueno, nosotros después de mucho pedir, pues gracias a, Víctor que siempre está ahí dando con el mazo, eh, pues sí, de vez en cuando vemos aparecer a, la policía local, pasa por allí, pero que, o sea, no se ve tanta policía como se pueda ver en el, en el centro. Vale. O sea, y esto sí que se podría mejorar. Y la verdad, no sé, yo no yo veo mi barrio, luego me paseo por el centro de la ciudad y, veo que estamos, o sea, a años luz de, cosas. O sea, información también. Voy a preguntar también un poquillo a falta de, a falta de información. Eh, a movilidad, vosa, eh, os que vades unos trebellos extraños, <laughs> estoy encantado das bicis eléctricas do Concello, vaya por diante. Eh? un usuario apasionado de, ese tipo de movilidades. eh, estaba a piques de comprar unha, un patinete, pero eh, engancheime na bici e dixen. O tema a que vos pregunto a vos é cada vez máis eh, vinculado ca, ca seguridade vial, de acordo? Eh, despois falaremos do, dos carril, se tedes bastante, se non, pero a tal hora, mm, que sensación tedes cando vos movedes na, pola Coruña con respecto a, a esa seguridade vial. Se habría algunha xestión que facer ou algunha mellora que, que facer? Eh, bueno, eu diría que a, a situación mm, partíamos dunha situación de bastante indif indefensión eh, bueno, pouco a pouco eh, se ha ido mellorando un pouco por eh, una, a, a, a, a costume que xa está collendo a ciudadanía de ver aos usuarios de, da mobilidade sostible por, la, por las rúas e o feito de que, bueno, desde hai dous anos, pois, os, bueno, a asociación que represento eu, os VMPs de, de Coruña, pois somos oficialmente vehículos, con lo cual, bueno, pois, xa, temos todo o dereito para andar pola rúa en as condicións de, bueno, como calquer outro vehículo. Eso vai tardar un tempo en que a, a xente, bueno, pois que respete a velocidade a que ten que ir, porque recordemos que en case a maioría das, das rúas de Coruña eh, o límite de velocidade é eh, 30 km por hora, eh, precisamente por qué? Para que convivamos todos, para que os vehículos eh, que poden ir máis rápidos, que, os que vamos un poquinho máis lentos, pois podamos todos convivir. Eh, ten que pasar aínda bastante tempo e facer bastantes campañas aínda de educación vial para que a xente modere o a súa velocidade por, as rúas. Vale. vale. Sí, bueno, eh, Eu eh, abundaría no que dixo anteriormente un compañeiro de representante, non sei, da Asociación dos Veciños, que falaba incluso de que cando ian a depositar o lixo, as pilas e tal, que tiñan problemas de que lles podía atropellar un coche. Bueno, nesta liña eh, quería eu falar da inseguridade. A inseguridade é máis palpable, aínda se cabe, na periferia, nos barrios da periferia, de acordo? eh, atopámonos con eh, escasas beiras rúas ou inexistentes. Podemos falar daqui tamén dun caso moi próximo como é a Rúa das Brañas, a Carretera das Brañas, a DP 0512, creo eh, recordar, que non ten beiras rúas. E eh, queredesme decir algo máis inseguro cara a poboación, sair da súa casa, non poder sair da súa casa, de feito, se saen, estás, estás a xogar se, o, o, o pescozo directamente andando nun sitio onde non hai beira rúas. Xa non quero decir cando cae a noite, non? E, eh, e por onde atravesan pois vehículos privados e motorizados ou ven esas liñas ás veces tamén inexistentes de conexión de, dos buses co centro da cidade. E, eh, e, eh, sei que o tempo non dá para máis, pero tamén no tema da, da, do que falaba antes, tamén da contaminación ou da, eh, eh, que hai, eh, quizás unos no tinteiro esa contaminación eh, por residuos de carbono, por emisións de carbono tamén que fan. É, aí, é o asesino invisible, non? Ese, eses partículas de carbono que son moi pequeniñas pero que nos están a afectar e que poderíamos evitar cantidad de mortes prematuras e enfermedades eh, de tipo tanto pulmonar como cardiovascular. Temos un aporte por parte do público que, que levantou a man. Sí, cando queira, por favor, sí. Hola, bo día. Coitosome. Nos, os que estamos aquí, somos de, da periferia da periferia, o sea, de Palavea, kilómetro cero da Coruña. <laughs> eh, somos dunha asociación cultural. Eh, bueno, interveño ao fío da, da seguridade e da mobilidade. Dúas cousas. Eh, o, a, a como se chama, o andén de Bici Coruña máis perto que temos en Palavea, pois penso que é na, na fonte das pasariñas, non? Sí. É dicir, a, a Palavea non se pode chegar en bici, porque se se pode non hai donde deixar a bici. O sea, xa temos eh, solicitado que polo menos na ponte de pasaxe, que é un poquinho cerca do noso barrio, huberá unha terminal de bicis. Una. Dous, en Palavea non é zona, é zona 30, non, non hai carril bici, o sea, nin, en ningún sitio, Sin embargo, hai, varios, hai varios pasos, algúns perto de algún centro comercial, de peóns, que non están suficientemente señalizados e o noso barrio moitas veces se, se convirte en un atallo para subir a, a terceira ronda, non? Algunos coches cando ven cando ven atasco en Alfonso Molina, métense por Palavea, suben por ali, por un sitio onde non hai beira rúas que va a dar ao Quirón, e dai até, bueno, é un sitio onde eh, transitan coches eh, eh, con unha velocidade exagerada. Non temos policía de barrio, nin siquiera non solemos ver pois eh, funcionarios que pasen que pasen por ali e que den unha volta, non? Esas cousas para, para non ateigar e para non ocupar máis cousas me parece que son importantes, moi importantes eh, para nós, non? A, a posibilidade de chegar en bici a Palavea hai carril bici hasta sí. a, a ponte de pasaxe, pero ali que fago ca bici? Perfecto. A, a deixo mm. tirada. Donde vale. collo, donde collemos a bici? Estou falando de a 500 metros do barrio, ¿no? Mm. E en ese sentido, a veces nos sentímonos, bueno, como posiblemente moitas compañeiras do sector 7 e de outros sitios, como de segunda categoría, ¿no? Non vou, non vou a, a a vale. profundizar na segunda categoría porque eh, ocupa Bueno, pero entendemos perfectamente. Moitas grazas. Nada, faz, mira, faz de ponte fantástico porque así xa pasamos ao seguinte bloque que é o da mobilidade, que nos fixeches aí un enlace fantástico. Eh, claro que para ver existe pese a todo, non? <laughs> Outra cousa é como cheguemos a lo. Bueno, vamos a falar de mobilidade entón. Sí, parece vos. Moncho. A mí me toca falar de seguridade. Ah, bueno, perdona, faltaría máis. Sí, sí, sí, claro, claro, claro, claro me estaba saltando a un dos claro, Disculpe sí, sí. vostede. Eh? No, no, está en todo o seu dereito, Moncho. Bueno, nos o tema da seguridade nos preocupa porque en que hai non é vistoso sempre hai trapicheo de droga, porque temos a segunda fase del Viña, quero dicir, para volpicarse todo eso temos moitos colexios. Entonces por aí o que necesitamos é un maior control policial. Quero dicir, e aparte lle pedimos e lle solicitamos ás persoas que non se enfrenten, que lle den información á asociación e a asociación se afalará con quen proceda para que atúe a policía. Quero dicir que non salgan na prensa ni salgan en ningún, en ningún medio de comunicación que non poden contar a prensa porque poden ser perseguidos. Non pasou en Someso que tuveron problemas que foron a casa por eles. Entonces, vale que, que nos lo digan a nós e nós falamos con que temos que falar para tratar de solucionar o tema. Me explico? Eu, sí, sí, está claro. é que claro. hai que proteger a población. Entonces, nos vemos que nas zonas moi conflictivas como é aí, que hai moita xente, moita xoventud, moitos chavales, que hai guarderías e todo, debida haber policía a pé permanentemente para proteger a xente. Me vale. explico? Sí, sí, sí, está claro. Bueno, pois, se queredes, falamos de mobilidade. Arranca. Bueno, pois nós Son, vamos un pouco máis alá, dous puntos máis, non que os outros vayan menos, porque nós nos parece que a mobilidade ten que ser mobilidade e accesibilidade, pero integral. E integral quer decir pa zona nosa e despois pa, pa Coruña, quer decir pa toda a ciudad. Un plan integral de mobilidade. Como se fai un plan integral de mobilidade? Ten un transporte seguro que non o temos facendo un carril bus. E por aí pode ir o carril bici tranquilamente non coller e dicir poñemos o carril bici polas beiras rúas é que eu non estou de acordo co carril bici vaya polas beiras rúas se hai que poñer pola estrada a 20 hai que poñer a 20 non o poñen na marina a 20 e vai van a bicicletas pola marina a 20 vale. pois, pois que o poñen por aquí tamén uh -huh. entonces nos despois aquí fixeron moitas vías alternativas e o único que fixeron que a terceira ronda é que haya máis tráfico pesado e máis tráfico do outro polas zonas urbanas. Nós o que queremos que se limite o tráfico pesado, os camións e todo o tráfico pesado, que non pase pola zona urbana, que pase polas vías de alta capacidade, porque non pode ser que teñamos máis tráfico e que haya, que haya control, que, que se faga un pouco tamén de pedagoxía, uh -huh. e que a, as persoas que, que levan unha máquina que que pode matar a alguén, que, que respeten a velocidade e que respeten o paso de peatóns. Nós queremos paso de peatóns seguros, como individuo, uh -huh. se hai que poñer señales luminosas de paso de peatóns, que as poñan. Nós temos o birloque, temos a, a cabana, Someso, que hai, que hai un centro de formación, que sabemos todos, pois aí nós solicitamos, xa fai tempo, que poñan esa zona preferentemente peonil, porque colleron, lle botaron aglomerado a carretera e a Virarúa xa deixaron que non podes camiñar, que son unha de estreitas e outras todas destruídas. O que non pode ser é iso. E pois queremos que os buses sean accesibles e que, as, e que o que sea reservado para as personas descapacitadas ou, ou con mobilidade reducida que se respete. Se non se respeta, que o fagan respetar. Que, que hai alguén responsable, non digo conductor, digo quen sea. Digo que hai que respetalo. Moi ben. E, e, entonces, Eh, teño máis, pero se si queredes sigo despois, porque hai <laughs> Bueno, vamos a ver se si nos dá tempo, porque despois esta xente que están aquí os partidos políticos bueno, tamén queren participar, bueno, macho. Pois, pois nós, te, nós temos un punto conflictivo, que é Vale. Que é o tema do, do primer ponte da vía. Uh mm-hmm. -huh. Que indo hacia Mesoiro, que aí no Martinete non hai paso peonil. E, e o pedimos sempre que poña preferencia peonil e que poña en reducción de velocidade 20 e non poñen. Depois, vale. o que, o que dixo o compañero o tema das rañas, que no tenga acceso ao peonil desde Martinetti... Martinete. Eh, e, eh, e aí tampouco bus a rañas, eh, queremos bus a rañas. Mira, eh, disculpa que te interrumpa. Eh, al final, yo creo que todos los barrios tenemos nuestras cosas concretas. Mm, o sea, eh, cada uno quiere eh, más iluminación, más seguridad, más movilidad. Nosotros tenemos muchos problemas en ese aspecto. Entonces ya no se trata de mm, qué quiere cada barrio, sino de centrar un poco a nivel... Eh, todos los barrios periféricos tenemos tres, cuatro problemas que son comunes, eh, ¿por qué no nos centramos un poco en, intentar centrarnos en eso? Vale. ¿Cales crees tú que pueden ser esos problemas comunes o cuáles propós? Eh, es que lo centraste tú muy bien. Movilidad. Eh, yo creo que necesitamos una reestructuración para acercar los barrios periféricos al centro. y es viable. seguridad. más presencia policial en los barrios. Eh, limpieza, servicios, pues igual hay que ampliarlos, porque estamos viendo que todos los barrios eh, notamos esa carencia de servicios. Os <laughs> vale, perfecto. Desde Mato Grande, no tema de movilidad de como Dios. Bien, la verdad es que bien. No, hay barrios que casi casi no podemos acceder en bici también, pero bueno, lo que decía el señor de Palavea, tiene toda la razón, yo quiero ir al campo y yo quiero ir en bicicleta y no puedo. Es que es verdad me matan, no se puede ir por las... Ese puente que os van a hacer, ese va a salvar mucho, va a ayudar bastante, pero bueno. Esa pasarela. Esa pasarela, eh, va, va a ser vital y luego Mato Grande yo que uso la bicicleta, vamos, yo soy mm, como tú, a, la eléctrica ahora enganchado de, y en ocho minutos yo estoy en el centro. Eso es una, maravilla, de verdad. ¿Qué pasa? Que también hay, hay peligro, sí que hay peligro de lo que decía de las zonas 30, que nada lleva a zona, no va a 30, te van a 50, 60, pero lo que sí que añadiría, aparte de esto, aprovechando, es lo de los autobuses, podrían añadir otro bus más. Tenemos dos, dos residencias allí en Mato Grande, que también es movilidad y que la que la gente mayor pueda, no solamente tenga uno, el autobús de Santa Cristina, por fin que venga de una santa vez todo, todo el año, que no solamente vaya en... Vale. Y cosas así, pero por el resto, Mato Grande es como si estuviera no, situado. No, no noto, eh, o te, non hai non hai ninguna demanda de liñas de buses, quero dicir, Estades sí. satisfeitos cas conexións que, que temos de liñas de buses? Nosotros non tenemos liñas bueno, de buses. Bueno, Os que teñen, bueno, aí bueno. saltou o nome solo, claro. <laughs> sí. Eu creo, bueno eu creo que unha reestructuración de liñas eh, deberíase facer un sistema distinto, eh, digamos, ter máis frecuencias e despois o transbordos, o sea, transbordos efectivos, é dicir, porque se eu quero chegar desde sector recinto ferial, ao hospital militar, antigo hospital militar, eh, vou tardar como cerca dunha hora. Entonces, se ten un transbordo, eh, vale. digamos, o sea, que tampouco é moito trastorno que eu saga dunha liña e colla outra que vai tardar dous minutos, tipo tipo que ten Madrid, tipo que ten pues pois un pouco eh, ese, ese, ese sistema. Porque, ao fin e ao cabo, digamos que non podemos pretender que un autobús nos leve a porta, eh, collamos o 5 aquí e nos leve a porta de, da Plaza de Orense, por exemplo. Vale. Pero sí, con transbordos eh, efectivos que cheguemos antes de, de tempo, é dicir... Perfecto. Bueno, é unha menos 10, estamos en directo en Coac FM e tamén nas nosas redes sociais. Tiñemos a un aporte, queres, bueno, temos que ir pechando estes tres bloques porque queremos mudar a mesa para que se incorporen aquí a representación dos partidos políticos. Pero, Luis, dime, contame. Eu, eu quería comentar que cando era mozo nos anos 90 eh, eu andaba en bici. Eh, podía ir perfectamente dende o meu barrio, dende a Praza de Vigo, ata, ata as aforas da Coruña por o, por o arcén e o que hai. Agora está despedindo un carril bici que facilita a mobilidade, pero a bicicleta poder ir por a calzada. Non me xustificades que non podes ir a un sitio porque non hai carril bici, podes ir por calquer sitio. O bueno. que non se pode permitir é que a bici e os patinetes vayan por as beiras rúas. No, eso sí, eso penso que está máis que claro. O tema de, de mobilidade, temos algún aporte máis que facer? Sí, eu, eu tiño un que me preocupa, me, me preocupa moito e preocupa todo o mundo. Co carril bici, vaya, por diante da parada do bus, é un risco total. Quero dicir... Bueno, habrá que, que resolver así. Claro, porque está as persoas estamos esperando o bus e de repente... Ah, estás a falar neses espazos de convivencia que chaman claro, que teñen que coincidir os peóns ca, claro, co carril claro, bici. Bueno. Claro. E, e nós o que queremos que o, que as ou quero dicir as beiras rúas que sean específicas para os peóns. Moi ben. Por, porque o normal é que se poida camiñar tranquilamente, que non vellas unha sorpresa, un patineo ou unha bici, e que vaya sí. tú. Vale, perfecto. Xa, xa hubo xa houve un accidente na praza de Ourense dunha bici que a, eleva, levou unha persoa saindo do autobús. Vale. Xa o temos, xa o temos feito. Sí, bueno, eh, eh, reiterar pues, eh, que en, en, o tema da convivencia, é dicir que eh, efectivamente o sitio dos vehículos é, é a calzada e, eh, e bueno, que eh, para que respetar tes que eh, para que te respeten tes que respetar ti e bueno, eh, eh sencillamente eh, eso que er, er, bueno, eh, tamén comentar que as, as, os vehículos non poden ir por as por las beiras rúas como eh, a normativa claramente di. E, eh, e bueno, en eso estamos, que dar divulgación da nova normativa, e, eh, e que a xente a cumpla e que se sanciona que non, a que non a que non a cumpla. Cando falamos de vehículos estamos a falar deses patinetes, de patinetes, eh, de, de bicis, de monociclos, de calquero o, o sea, o que é un vehículo, o seu lugar natural é a calzada. Pero tamén na calzada hai que crear as condicións para que esos vehículos podan circular con normalidade. Eh, e tamén os nos, os propios usuarios, tanto de bicis como de VMPs, temos que ter moi claro que, que tenemos que circular polo centro do carril. Mm. É moi importante que ser visible e previsible para que para, para evitar eh, sufrir accidentes e provocalos. Sí, eh, nos dende Mobiliza eh, o que temos moi claro é que somos unha, eh, unha asociación pola mobilidade sostible E desde ese punto de vista temos moi moi claro que no vértice da pirámide da mobilidade está o peón. Vale? vale. Eh, a partir de aí, calquera solución de mobilidade que veña dada para calquera dos barros periféricos ou da mesma cidade teñen que, teñen que pasar principalmente por darlle solucións aos peóns, vale? Eh, a partir de aí, eh, todo ben rodado, e nunca mellor dito. Eh, temos moi claro Por outra banda, eh, vou insistir porque, eh, a ver, eh, aos, eh, eh, correcto, os problemas de convivencia existen e canto máis, máis, eh, máis segregado seña eh, o, o, o, o tráfico de carril bici con respecto do de peóns, moito mellor. Eh, para a seguridade de todos, correcto, e, e a educación. Por outra banda, me gustaría insistir eh, no tema das periferias eh, que non só veñen afectadas polos barrios periféricos, sino tamén do Concello, da parte metropolitana dos Concellos. Unha solución que veña dada cara á mobilidade ten que, estar, ten que contar sí ou sí ca zona metropolitana. É dicir, se si non abordamos o tema dende, dende este prisma, imos ter moitos problemas. Estou a pensar eh, en na cantidad de coches que entran dende fora na Coruña eh, viaxes de xente que ven do, máis de 200.000 viaxes que se producen a diario que non son residentes da Coruña que deixan a súa pegada de carbono na, na propia cidade e os conseguentes problemas de aparcadoiro e demais, etc, etc, etc. Eh, outra cousa son eh, o traballo en rede traballo en rede das todas as eh, institucións implicadas estou a falar dende o Ministerio a Xunta diputacións, concellos, etcétera, etcétera, etc. Traballar en conxunto, en rede, porque o que fan uns, os que aportan outros, por, está me vendo a cabeza, por exemplo, a, a solución de cara á mobilidade eh, que nos prestaban agora de, desa de pasarela fantástica na, na, no, no, no, na ponte da eh, cara, Illa Santa ah, Cristina, ah, sí, sí. que, bueno, o único que facía era tirar dos cartos que veñen de, de Europa, eses fondos que hai que aproveitar sí ou sí, Porque sí. eses cartos non veñen a fondo perdido. Probablemente que non nos pase como nos pasou co, corría, carría eh, do Burgo, que despois houve que estar pagando, aínda estamos a pagar unha multa por culpa do mal uso dos fondos que veñen adicados precisamente fondos Next Generation para esa agenda 2030, 2050, 2050 a longo prazo de descarbonización. Fantástico. Ollo. Pois moitísimas grazas. Mira, vou aproveitar un intre porque está, son a, son menos 5 O programa en coa que me eh, cortase a 57 e desde aquí xa vou despedindo a, a audiencia de coa, pero non se preocupen porque todo o que resta de programa quedará grabado e incorporaremos despois no, no podcast. Mapi, un titular, douche un minutiño para que comentes algo, pediches a palabra. Non me cabe en un minuto. No te... <laughs> te doy dos. Te doy dos. Déjalo, es igual. Bueno, pero si hay alguna cuestión importante. la queja que tiene Novo Mesoido es que solamente tenemos una línea y que Tranvías Coruña se ríe de nosotros a la cara, nos dice pues coger el 23A que está a las afueras de, lo que es el barrio, o sea, alguien que viva en la parte de arriba tiene que hacer al menos como dos kilómetros hasta la parada. de porque claro, dice, pues coge el 21 en la puerta de su casa. O sea, tengo que coger el 21 en la puerta de mi casa para hacer dos kilómetros, para luego coger otro, otro bus que tal. Yo ayer fui al materno a hacerme una, es una revisión, es una visita de control, no me lleva ni 15 minutos. Y, ya te digo, tardé dos horas y 20 minutos en hacer todo con el autobús. Vale, pues con esto pechamos este bloque vamos ahora a esos minutos musicales mientras mudamos a la mesa. Muchísimas gracias a todos. Eh, hubo un montón de información importante eh, que escoiten que tenga que escoitar. ¿De acuerdo? venga gracias a ti. Estamos en directo, xa volvemos cando que hora é? Xa pasa da unha da tarde, ahora xa non nos estades escoitando en Cuac, pero seguimos aquí, estamos en Youtube, estamos... Oi, que maravilla lo de las mesas de dulce y salao. Os hemos pillado con el carrito del helado. Bueno, nada, ide, ide, que non seguimos aquí falando, eh? non vos preocupedes por eso, que é o que ten traballar, que eu non pode picar cando quere, aunque eu, eu onte en un vídeo decía que todos os trabajos se fuma, e de vez en cando hai que facer unha paradiña, non? Eses 20 minutos, o estipulado, bla, bla, bla. Bueno, alá, alá imos, señoras e señores, están con vistes que xa cambiou a mesa. Eh, está sentados comigo aquí algunha da xentiña eh, que non precisan presentación, pero non me costa tampouco presentalos, de acordo? Empezamos por o representante do PP. Moi boas, Juan Carlos, encantado. Que tal, Santi? Arrímate máis o micro. Que tal, Santi? Buenos días e encantado de que hayas invitado al, al partido e a mí en concreto a este, a bueno, este acto, eh? eh, Seguindo no, nesta mesma liña está Francisco Jorquera aquí representante do Bloque Nacionalista Galego moi boas, Francisco Bo día, eh, parabéns por esta iniciativa creo que sí. dar voz a todas as asociacións de veciños ter a oportunidade de escoitar de primeira man eh, os problemas dos distintos barrios da cidade pois é eh, unha oportunidade única, polo tanto parabéns Bueno, eh, Jorquera foi o primeiro político que, que eu entrevistei a Salteino na rúa naquela presentación daquel libro de como era eh, a, a lingua negra o, uf, despois xa o recordarei, non te preocupes pero el amablemente estuvo moi atento e dixo este quen será que me ven aquí con a cámara bueno, alo seguimos con Xan Xove moi boa Xan, representante de Marea Atlántica Bos días, Santi Encantado de terte aquí. Un placer vir sempre e máis ademais hoxe que quero lembrar que as veciñas e os veciños do sector 7 hoxe están de festa, digamos festa informal que é a festa de San Casimiro, Casimiro polo barrio. Este pillón, <laughs> nos, este pillón, eh? para nós este pillón. É, é un placer estar hoxe aquí. Oh, de aquí a un ano a panorama no barrio. Eh, Vanessa? Hai que crear asociación condiciones y bueno, vamos mirando el tema. Mira ti que si creamos a festa do barrio que no había, ostras. Si la creamos tiene que quedar este día, eh. Sí, sí, no, San Casimiro, miro no no hay Bueno, bueno. antes onte foi, foi Santo, San Fortunato el 23 de mayo es San Urbano, digo como otras propuestas Ostras, bueno, quedan no sé cuál nos pega mejor. Todos os que están aquí na, están na mesa ahora mismo Estuvestes na parte anterior Estuvestes atentos a, a diferentes áreas Os diferentes debates que hubo A propostas por parte dos veciños Non sei como chamarlle Aportes, non? O fin e cabo Eh, se vos parece, imos a, a ir nesa liña nes, Tratando os mismos bloques, de acordo? Eh, e se cada hasta no mismo orden Máis que nada porque xa teño os papéis así como medio ordenados nesa, nese sentido eh, empezamos a falar de limpeza. Aquí os, os veciños no, no tema da limpeza saliu como máis predominante quitando eh, Mato Grande que lo tienen todo patenado o resto eh, había moita alusión a ese lixo de grandes dimensións houve algún que tamén falaba de que falta información nos, nos propios contenedores ou nos puntos limpos sobre, bueno, como cando e que momento aportar ese, ese lixo, eh, algún aporte sobre falta de puntos de reciclaje de, de, de, das pilas ou dos aportes por aí. Bueno, non sei si Juan Carlos se queres ti abrir a, as túas propostas de, eses puntos ou algún aporte que queres facer. No, yo lo único que puedo comentar es lo que pasa aquí en el sector 7, ¿no? en el polígono de Someso, que realmente eh, la falta de limpieza, la falta de recogida eh, habitual de la basura es algo, es algo muy común y que además eh, todo lo que se ha manifestado hasta ahora, toda la, contestación y la respuesta que se ha dado es que estos eran pues unos viales privados que no estaban todavía entregados por parte de, de la Junta de Promotores. ¿no? Esto realmente llama la atención porque desde el 2009 estas son vías públicas y por lo tanto pues aquí hubo una serie de vecinos que han estado pagando toda una serie de, impuestos municipales religiosamente, rigurosamente en cada mensualidad, en cada trimestralmente y sin embargo no han tenido ese, servicio eh, como, deberían eh, y como se presta en otros barrios. Basta echar un vistazo eh, por las tardes o por las noches en las calles del barrio, sobre todo en la José López Cortón, que es un barrio que acumula eh, bastante, bastante basura. Hace poco em, escuché, bueno, eh, escuchamos todos, ¿no? E, este tipo de organización que, había en una ciudad como en Barcelona, ¿no? Que estaba todo organizado por días. Yo creo que hay que intentar por todos los medios ir hacia un tipo de de solución que sea que esté programado y que no sea algo improvisado como da como da la sensación aquí no en cualquier caso eh, lo que sí es fundamental y a mí me parece que aquí falta bastante bastante base es escuchar a las entidades vecinales porque más allá de todo eso ellas son las que controlan las que llevan el día a día del barrio y las que realmente conocen todas sus, carencias ¿no? Eh, eh, no meu contacto con todas as asociacións de veciños eh, unha queixa generalizada e o estado da limpeza inda que é certo tamén o que se comentou a insistencia, a presión fai que, hai, que, as, que haxa veces que os problemas se vayan solucionando como aconteceu no caso de, de Mato Grande bueno, aparte de que eu vivo non barrio, vivo no Castrillón polo tanto palpo cales son os problemas do día a día creo que a situación é manifestamente mellorável. Creo que para iso eh, sería necesario tamén abordar eh, problemas enquistados que hai eh, no servizo da limpeza e da recollida do, do lixo na Coruña e que agora están aflorando. Eh, teño que decir que o BNG foi o primeiro en apuntar estes problemas que, eh, que se non se abordan eh, van dificultar moitísimo ter un bon servizo eh, de limpeza e de recollida do lixo na Coruña. E agora coñecemos prácticas que mesmo poderíamos caracterizar de mafiosas eh, e que hai que estirpar. Este eh, é unha dimensión do problema. Outra dimensión do problema, desde o noso punto de vista, no seu momento eh, non se aproveitou que había que renovar o contrato de distintos servicios para ir a unha xestión integral de todo o ciclo do, do lixo que abranga a contenerización, que abranga, abranga a limpeza, abranga a, abranga a recollida e abranga o tratamento eh, e reciclaxe do lixo. Son servizos que, se, que prestan concesionarias distintas, servizos fragmentados, e iso dificulta abordar de maneira integral o problema. E logo no debate que precedeu a esta mesa se apuntaron cuestións moi interesantes. Claro que hai casos de incivismo, manter a cidade limpa é unha responsabilidade colectiva non só dos servizos públicos para iso tamén hai que exercer un labor de vixiancia e de sanción hai unhas ordenanzas que compre eh, cumplir todos temos unha responsabilidade hacia os demais e, polo tanto, é necesario unha labor de vixiancia e de que se cumplan as ordenanzas. Apuntouse a necesidade de campañas informativas e estou total e absolutamente de acordo. Por exemplo, a hora de, de reciclar. Eh, votamos en falta desde hai moitos anos que haxa campañas de información aos cidadáns para sensibilizalos eh, a respecto de importancia de fraccionar ben o lixo, de contribuir a reciclase e de informarlo e de informarlles correctamente. E logo hai problemas novos que poden surdir e que o BNG lles, lle preocupa. Eh, na Coruña temos un modelo, que é o modelo Nostián, un modelo diseñado para apostar pola reciclase, eh, para evitar eh, eh, que boa parte do lixo, como, eh, como ocorre de los Ogama que o Vicente na maior parte de Galiza se destine a incineración, co impacto ambiental eh, que iso ten, cal é o problema? Que a actual planta de Nostián está reciclando moito menos do, do desexable no proxecto que presentou o goberno de cara ao futuro eh, da planta de Nostián se contemplan os obxectivos de reciclaxe que son inferiores aos que marca a propia normativa europea, esa é unha planta que presta servicio a todos os concellos da comarca da Coruña e, en cambio, eh, as condicións para a futura licitación non se negociaron mm. co resto dos concellos da área da Coruña cando o seu concurso é total e absolutamente indispensável para asegurar a viabilidade da planta e incluso parece que o actual goberno municipal está apostando eh, por eh, renunciar a un modelo que, eh, que resía eh, na Coruña, que era un modelo húmido seco, nos eh, todo o que é fracción inorgánica a depositamos nun único contedor porque logo a separación e a reciclaxe faise en planta para aceptar a, eh, que se implante un quinto contedor Eso pode ser un problema de enorme gravedade, vai a complicar a xente para que aínda fraccione, me, me, vai ter que fraccionar aínda máis o lixo, vai ter que ter outro cubo de basura na súa casa, vai ter eh, eh, eh, que eh, outro contedor máis na rúa, pero que pode afectar incluso a propia configuración das rúas, rúas que se acaban de reformar, que teñen illas concebidas para un número de determinados de contedores e que agora haberá que reformar de novo. Isto vai ter un impacto económico, mm. creemos que medioambientalmente non hai razóns que o justifiquen e desde logo a forza política que represento oponse eh, a que se renuncie a ese modelo, o modelo húmido seco que resía, que, que resía mm. na Coruña. Fantástico. Ese Nostián que depende tanto dese consorcio das mariñas, pero bueno. Anxo, ou Xan, perdón. Eh, bueno, efectivamente entendemos desde logo hai esa percepción da falta da limpeza eh, sería importante tamén saber se si esa percepción é real ou é unha percepción puramente subxetiva. Moitas veces temos esa percepción porque en determinados lugar, lugares da cidade da Coruña pois hai graves defectos na recollida do lixo ou graves defectos da limpeza viaria. É bon lembrar que cando gobernou a Mare Atlántica pois fixemos un gran esforzo por eh, deixar preparados uns plegos, un novo contrato de limpeza viaria que recollía diferentes melloras eh, que agora mesmo, pois lamentablemente non se están levando a cabo e o goberno actual pois non está de alguma maneira presionando a empresa ou fiscalizando para que isto se leve adiante, como por poñer un exemplo, a limpeza con auga, varias persoas de diferentes organizacións veciñais na mesa anterior eh, falaron de que non se veía a limpeza con auga ou que se veía moi esporádicamente, sen embargo nos plegos de, de condicións deste novo contrato de, de limpeza que de alguma maneira foi eh, de alguma maneira herdeiro do que deixou preparada a Marea Atlántica, este esta limpeza con auga diaria sí que está recollida nos plegos. E se si esta limpeza con auga diaria non se leva adiante, pois obviamente habrá que pedirlle a empresa, a, habrá que pedirlle a empresa eh, as eh, as súas responsabilidades e habrá que, de alguma maneira, pues, exixirlle que, que o faga. Outro dos, das cuestións era aumentar o número de persoal eh, que traballaba no, no barrido e moitas outras melloras que quedaron preparadas, dispostas e que, por desgracia, pois, o goberno actual non está, de alguma maneira, controlando como, como debería controlar. Tamén é certo, e isto acabase de nomear nestes días, lamentablemente, pois estáse falando pois dun caso que se ben era Vox Populi a, en certos lugares da, da cidade da Coruña, agora agroma e é a, digamos, eh, sensación de conflictividade laboral totalmente artificial que se deu na empresa eh, do servizo da limpeza nos últimos anos. Agora hai unha operación en marcha onde se está controlando ou se está intentando demostrar diferentes delitos e realmente bastante chocante e, bueno, Pensamos que eso tamén dá para unha reflexión no pasado de como se cumpriu co servicio, como a empresa estaba funcionando e como se estaba levando a cabo esa contratación dentro do, propo, do propio servicio eh, de limpeza. En todo caso, nos vimos aquí hoxe o sector 7 e vemos que realmente un dos problemas deste barrio, como de outros barrios que antes falabades, como periféricos, é que directamente é que prácticamente non hai recollida E isto nos achacámolo a un problema que agora, agora mesmo está se vendo noutras zonas da cidade, como por exemplo Bisma, que tamén está de actualidade, que é un crecemento da cidade máis interesado na especulación inmobiliaria, máis interesado na promoción de vivendas sen asocialo de base ou sin facer unha previsión dos servicios públicos que teñen que ser que ter asociadas, como está acontecendo en, Basma, en Bisma ou como aconteceu aquí, que nos parece un lugar, por desgracia, para a veciñanza que vive aquí, totalmente paradigmático democrático. Non se pode traballar desde o goberno sendo unha mera xestoría das inmobiliarias, non se pode traballar dentro do goberno simplemente dando para adiante a proxectos urbanísticos totalmente obsoletos que veñen herdados dos anos 90 e despois, 25 anos despois, estarse lamentando de todos os problemas que traen asociados, como a falta da recollida, da limpeza, a falta de, da mobilidade das liñas de autobuses, a oscuridade dos barrios, a falta de, da, bueno, eh, todos estes que comentaban diferentes veciñas antes e que tal vez non é concretamente o tema, pero que para nós é importante relacionalo todo porque pensamos que todo está eh, directamente relacionado. E vemos que na periferia da Coruña, por chamalo así, estes problemas son estes problemas existen porque no día de alguma maneira que se deseñou esa periferia, ese crecemento da cidade da Coruña, non se, non se pensou nos servicios asociados que, que necesitaba, sino que se pensou simplemente no lucro das inmobiliarias, no lucro das promotoras. La, Podemos falar tamén dos servicios médicos, a que centros médicos van a ir as persoas que vayan a vivir á urbanización de Bisma, podemos falar dos da, dos problemas de mobilidade en Novo Mesoiro, bueno, realmente, e o tema da limpeza, pois por desgracia como tantos outros temas, pois vai por barrios. Efectivamente, alguén de Mato Grande dixo que eh, nos últimos tempos estaba habendo un pequeno esforzo por parte do goberno, que eu espero pensar que non sexa electoralista e que se, se consolide e que realmente quede esa mellora tan reclamada pola veciñanza de Mato Grande, pero lamentablemente insisto, insisto no que decía antes, a limpeza como tantos outros problemas e tantos outros servicios públicos van por barrios e facer medrar a cidade simplemente pensando eh, na, na, no interese inmobiliario e non pensar nos servizos que leva asociados, pois é un error gravísimo que, por desgracia, paga a veciñanza destes lugares como o Distrito 7, como pagou durante 20 anos a veciñanza de Novo Mesoiro, que aínda hoxe en día están reclamando moitos servizos, etc. etc. E dentro da Marea Atlántica isto preocupanos moi fondamente. Vanessa, algún aporte antes de que demos unha segunda volta sobre este tema? Creo que se han tocado un pouco ya todo. aportar creo que se ha tocado un poco ya todo. Sí. Eh, la conclusión es, si realmente la ciudad está creciendo, hay que dotar a esas nuevas zonas de los servicios. Perfecto. Sí, Juan Carlos, algún aporte pola, pola vosa parte? Non sei se Jorquera se queres facer algún engadido no, máis. Como na primeira intervención era imposible tocar todos os temas, sí, simplemente no, dicir que aquí se apuntaron cuestións relativas aos voluminosos, o modelo Palma, o modelo Barcelona, que me parece moi interesantes, e das que creo que hai que tomar nota. Interesante. Bueno, pois pues mira, xa, xa casi con eso xa ganamos por a justificar o programa, eh? Que queres que che diga? Se conseguimos que tres partidos políticos tomaran nota sobre algo que se dixo aquí, Vanessa, vamos que nos damos con un canto nos los dientes. Sí, la Eso verdad. y que pongan más papeleras en <laughs> <laughs> en el barrio que mira, acaban de decir que son rúas públicas, macho. Sí, sí, por eso mismo. Sorpresa. Una más. <laughs> bueno, pues vamos a pasar, ...si os parece, al segundo bloque, que era el tema la seguridad... ...y aquí sí que entiendo que hay... porque no hay más que tirar un ...de las redes sociales... Eh, ...o estar atento a participación de calquera dos partidos políticos nos vosos plenos e vemos que aí sí que hai puntos de vista completamente distintos de acordo de como se deben resolver ou como se debe de, de interpretar ou atender eses datos dos que falamos de que levamos un ano no que as estadísticas do Ministerio do Interior están a falar de que, de que temos un problema de seguridade eso din os datos pero bueno, eh, Juan Carlos a a palabra está no a, está y votando... no, teu De acuerdo, vamos a rematarla, ¿no? Venga. Eh, policía de barrio sí o sí, entre otras cosas porque es una es unánime eh, en todas las entidades eh, vecinales esta reclamación es algo que es una característica en seguridad muy muy particular del Partido Popular y sobre todo porque hay que empezar diciendo que que faltan efectivos. Estamos hablando de unos datos muy concretos, 140 eh, policías locales menos en nuestra, en nuestra institución de seguridad que tenemos aquí en el ayuntamiento. Y también un 10% menos de Policía Nacional. Hay que entender que esto no, puede mantenerse. Coruña no está teniendo en este momento los recursos humanos suficientes, los suficientes profesionales de seguridad para, para, garantizar una seguridad plena a todos los ciudadanos. También hay, una, hay un aspecto que se habla poco y que es muy importante. Faltan mandos mandos policiales, eh, carencia de mandos policiales formados, no solo policía de base, sino mandos que dirijan, que organicen esas funciones y ese trabajo de la policía. Y es importante esto porque el año pasado en esta ciudad crecieron los delitos un 13%. No se trata aquí no, no, me gusta nada usar las hipérboles porque son armas que, que, se cargan y luego se estigmatiza de una forma a veces injusta pero sí que hay una tendencia al alza. ¿vale? En Galicia está por debajo de la media a nivel estatal, pero hay una tendencia al alza en cuanto a delitos y por lo tanto la obligación nuestra es cortarla cuanto antes. ¿eh? Esto no se puede permitir que, con políticas contemporizadoras o, tanto hablar, hay que actuar ya pero en primer lugar hay que, hay que tener efectivos. Acaban de entrar en este momento 22 policías nuevos, de los cuales hay eh, prácticamente excepto cinco, creo recordar el número, eh, todos están en formación en la Academia de la Estrada, por lo tanto va a haber unos meses, un periodo de tiempo en que todavía van a tardar en incorporarse. Eh, yo creo que la policía de, barrio, que creo que es una reclamación unánime, es fundamental por muchas razones. Mira, la mejor intervención policial, la mejor intervención de seguridad de las instituciones es siempre la disuasoria, es siempre la preventiva la que no, la que evita el ejercicio de la fuerza, ¿vale? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el ver la presencia policial, el ver patrullas, en moto, a pie, es importante porque además los policías hablan con todo el mundo, hablan con, con las personas que tienen negocios, hablan con las señoras y señores mayores que pasean. Aprenden una cosa eh, eh, reúnen una información que es fundamental en el barrio, que es esa información invisible que muchas veces se nos escapa en las instituciones, esa información del día a día, de la dinámica, de, las relaciones entre vecinos. Por lo tanto, es importantísima esta, medida, es importantísima esa formación específica, específica de esos profesionales eh, para ese tipo de policía preventiva y disuasoria en, cualquier barrio de cualquier ciudad. Juan Carlos, cuando falades no PP de Policía de Barrio, está hablando de Policía Local? Estoy hablando de policía, local, pero, no podemos olvidar, ¿eh? no podemos olvidar que siempre tendremos que tener la ayuda de la Policía Nacional a través de la Junta de Seguridad Local y, realmente eh, que esa Junta funcione y tener un plan operativo un plan concreto y específico formado por ellos, que estamos hablando de un 10% menos de policías nacionales también en esta ciudad. ¿eh? No solo faltan las policías locales, es un trabajo conjunto entre las dos fuerzas de seguridad. Por hacer un aporte estadístico de datos, un 10% sobre un catálogo de puestos de trabajo... que fue diseñado hace 15 o 20 años... Ya. Eh, con, una ciudad completamente diferente a, a que a Coruña ahora mismo. bueno. Francisco, Sí, se me permitides que comece cunha anécdota antes de explicar a nosa visión do problema, pero creo que é unha anécdota ilustrativa, unha anécdota que xa teño contado en algún outro foro, se algún estaba despois o mellor vos fartades de escoitarme, que é unha anécdota real. Non hai moito, eh, convidado pola Asociación de Comerciantes do meu barrio, fun de visita a distintos comercios do barrio para falar directamente cos comerciantes, escoitar os seus problemas, as súas suxestións, eh, moitos deles eh, apuntaron que un problema eh, que les preocupaba era o incremento da delincuencia no barrio. Eu son veciño dese barrio e o percibo está vendo un incremento dos delitos tipificados como menores, sobre todo nese barrio no Castrillón vencellado ao tráfico de droga. ¿no? Pero entrei logo, tamén convidado pola asociación, nunha cho chocolatería resentada por un señor venezolano e que veu de Venezuela hai pouco e abriu este negocio de que problemas había e contestoume textualmente. Problemas? Ninguno. Este barrio es que es maravilloso. Un ejemplo de paz, un barrio tranquilísimo e demás. Claro, este señor viña de Caracas, a súa percepción é que, que Coruña era unha maravilla. E eh, por que digo isto? Porque é certo, así o reflicten eh, todas as estadísticas, que está habendo un incremento dos delitos eh, tipificados penalmente como menores, polo tanto non unha cuestión eh, sobre a que podamos eh, frivolizar, hai un problema, hai que abordalo, sobre todo para evitar que vaya máis, pero tampouco creo que vou crear unha imaxe que non se corresponde que a realidade, Coruña sigue sendo eh, fundamentalmente unha cidade segura. Dito isto, creemos eh, que hai que incrementar o número de efectivos de, dos corpos de seguridade para que desenvolvan un labor de vixiancia, un labor de disuasión. Creo de todas maneiras que é importante apuntar que isto é competencia sobre todo da Policía Nacional, a Policía Local o que pode facer un labor auxiliar e creo que é importante tamén eh, advertir eh, para que os cidadáns eh, tengan todos os datos que durante moitos anos por parte de sucesivos gobernos centrais eh, elevando a dogma as políticas de austeridade se estableceron unhas taxas de reposición tan estrictas en, eh, en toda a contratación pública que provocou un déficit de efectivos que non se pode su, eh, eh, suplir agora de golpe e o Bloque nunca estivo de acordo con esas políticas que algúns teñen calificado de austericidade Eso o que provoca un déficit de efectivos que non é eh, resoluble de maneira inmediata por moito que sería bo reforzar a vixiancia eh, policial nas rúas. Pero, pero o BNG considera, e creo que ti o apuntabas na, na introdución do debate anterior, que non abonda só con iso, senón que hai que atacar tamén outros problemas que se esconden no incremento de determinadas fond, eh, formas eh, de delincuencia. Por poñer un exemplo, sector 7. Se este barrio está nun estado de semiabandono, un esta, eh, se neste barrio ou noutros barrios non hai eh, comercios, os locais están baleiros, hai pouca iluminación e demais, eso en si sí mesmo crea un clima de inseguridade, fai que un veciño se sinta máis inseguro e tamén eso fai que un presunto que un posible delincuente se sinta máis impune para a comisión dun delito. Por lo tanto, tamén é importante políticas que aposten pola regeneración dos barrios, porque os barrios estén ben dotados, para que os barrios teñan vida, teñan espacios públicos de calidade, porque eso en sí, en sí mesmo proporciona máis calidade. Creo que é constatable que na Coruña está vendo un incremento do consumo de drogas, en particular de heroína. Os que xa temos algúns anos é algo que nos alerta, todos lembramos os destrozos en xeracións que provocou o consumo da heroína e, e hai moitos delitos asociados eh, o enganche a ese tipo de sustancias. Bueno, pois tamén haberá que facer políticas de prevención que evite que haxa xente que acabe caendo en esas drogas e políticas de asistencia. Un toxicómano e un enfermo necesita tamén políticas de rehabilitación. Como é certo que houve un incremento das desigualdades moi importante, así o indican propios datos oficiais, a Coruña é xa a cidade máis desigual de Galiza, acentuáronse as desigualdades entre barrios, a crise provocada pola pandemia acelerou todo isto, hai bolsas de pobreza, bolsas de exclusión social, e todos os datos indican que as sociedades onde as desigualdades son máis marcadas, tamén son as sociedades onde hai máis delincuencia hai, onde máis violencia potencial polo tanto tamén, aparte de outras razóns, haberá que loitar contra as bolsas de pobreza, contra as bolsas de exclusión social para, entre outras razóns, que non sexa un caldo de cultivo para que haxa xente que acabe recurrindo a formas delictivas para gañarse a vida. Polo tanto, desde o noso punto de vista, aparte de mellorar as políticas en materia estrictamente securitaria, hai que abordar este problema desde un punto de vista integral, atacando tamén as causas que están provocando este rebrote da delincuencia. Moitísimas gracias. Sam. Ben, é difícil non ver eh, determinado uso interesado e partidista co tema da seguridade, o cal a Mare Atlántica nos preocupa enormemente. É certo que medraron os delitos menores, pero tamén é igual de certo que baixou o ano pasado o 22% os delitos graves. Realmente que existan problemas puntuais, zonas de friccións ou certos delitos, non pode dar pé a que se xere unha sensación de alarmismo totalmente infundada, a que se xere unha sensación de pánico que nos parece totalmente irresponsable. Isto non quita que, por suposto, haxa que tratar os problemas que haxa de delincuencia, os problemas que haxa de violencia, os problemas que haxa moitas veces originados pola desigualdade, porque os delitos menores que medraron son furtos, son furtos, son pequenos roubos, furtos de comida, eh, ciber, ciberseguridade, tamén medraron os delitos en ciberseguridade, Entón non podemos dar unha imaxe da Coruña como unha cidade que supostamente está alar, está medrando dunha maneira importante a inseguridade cando o que está acontecendo é unha cousa que ten un tratamento moi diferente a, a un tratamento que teña que ver con un estado de alarma social. Eso non quita que nos preocupe, por suposto, que nos preocupa a desigualdade e que nos preocupe esa falta eh, de, de seguridade. Por suposto que sí. De feito, é bon lembrar, porque aquí eh, a persoa do Partido Popular dixo eh, enarbolou un dato bastante chocante e é que a policía local perdera efectivos. É certo, hai que lembrar que no 2013 o ministro do Partido Popular Montero, Montoro puxo en marcha o que se chama a Lei de Estabilidade Orzamentaria donde eh, se prohibía a tasa de reposición nos servicios públicos co cal non só a policía, sino moitos outros servizos públicos foron perdendo efectivos. E tamén hai que lembrar que a Marea Atlántica recuperou 28 efectivos da policía local cando gobernou, cando se puido sair dese lamenta desa lamentable época da tasa de reposición cero imposta polo goberno do PP cando estaba gobernando o Estado. Por outro lado, tamén é interesante ver que este tipo de situacións teñen que ser tratados de, desde un punto de vista poliédrico e non só desde un punto de vista policial. Se si hai que aumentar a presencia policial, aumentese, por suposto que sí. A Marea Atlántica non está en contra diso, nada máis faltaría. Acabamos de decir que nós precisamente aumentamos o corpo, digamos, o, o número de efectivos da policía local. Nós non estamos en contra diso. O que pensamos que hai que ter responsabilidade e hai que atacar os problemas na súa entidade e na súa dimensión. Por certo, De outras delincuencias parece que non se fala nada. Onte precisamente eu acudín a outro programa de radio donde se falou que nos últimos 20 anos houbera 3.500 delitos relacionados coa corrupción política. Parece que ese dese tipo de delincuencia ninguén quere falar en absoluto. Parecenos bastante tremendo. Desde logo, a sensación de inseguridade non é algo para frivolizar. Desde logo que é un tema para tratar moi en serio, pero tamén pedimos, por favor, que non se faga alarmismo e non se estigmaticen os barrios. Aquí todos lembramos aquela Coruña donde moitas das que estamos aquí nos criamos, Todos lembramos como se estigmatizaban diferentes zonas en vez de dar axuda, en vez de dar solucións a esa desigualdade, a esas bolsas de pobreza, a esas bolsas de adiccións, efectivamente, e a ese tipo de problemas, en vez de darlle unha solución, o único que se facía era estigmatizar eses barrios que moitas veces era a única saída que tiñan esas persoas precarias de poder vivir aí. Eso, esta estigmatiza, esta, esta estigmatización, este facer guetos nunha cidade, este crear un alarmismo infundado, esta utilización irresponsable do, da, da delincuencia como arma política parecenos totalmente preocupante. Desde a Marea Atlántica, desde logo, queremos que isto se afronte, pero de unha maneira poliédrica e transversal, que se afonte, que se afonde entendendo os problemas últimos que poden levar a unha persoa a roubar comida nun supermercado. É que, de verdade, non sei, a solución policial parécenos que realmente é a última das solucións ante este ante este problema, a precariedade, a desigualdade, o aumento dos precios, a, a sociedade pospandémica que temos necesita un tratamento integral de todas estas desigualdades, de todas estas precariedades. E iso non quita aumentar esa sensación de seguridade, pero por favor, con responsabilidade e un pouquiño de sentidiño. Moitas grazas. Vanessa, ¿cómo ti por ahí? Es un tema complicado. Eh, yo creo que como vecinos, al menos como vecinos eh, en el recinto ferial, eh, sí le damos importancia a esos delitos menores, porque son los que realmente nos dan esa sensación de inseguridad cuando salimos a la calle. Entonces, independientemente de que eh, como perspectiva de ciudad existan o aumenten o disminuyan eh, delitos mayores o menores. Eh, aquí y en la mayoría de los barrios creo que la sensación es de mm, aumento de delitos menores. La sensación cuando sales a la calle es de inseguridad. Entonces, sí, estoy de acuerdo en, que esas cosas em, con presencia policial con, me da igual si utilizamos recursos nacionales, locales, eh, yo creo que todos los vecinos de a pie necesitamos un poco eh, esa sensación. Más que esa seguridad, yo creo que al final repercute en esa sensación de salir a la calle y sentirnos seguros, de saber que en cualquier momento puede pasar una patrulla y que no te van a robar, no te van a robar de noche en el coche, eh, no van a tener actos vandálicos. Entonces yo creo que es un poco... Hay que darle una vuelta a ese tema, qué se puede hacer, cómo se pueden ampliar los recursos o cómo se pueden utilizar los recursos que hay, porque Eh, sigo sin ver eh, que 20 policías más, 20 policías menos vayan a ser la solución. De acordo. Nos perdemos a veces nos números tamén, non? O caso de transmitir esa sensación. Non sei se si moi brevemente algún quere facer algún aporte, Juan Carlos. Nada, unha matización en concreto, concretamente a las palabras de Xan, eh, simplemente 2013 se acaban las políticas de austeridade Xan, estamos en el 2023, nada más. Y por otra parte, eh, podemos estar de acuerdo en que Eh, abordar los delitos, eh, puede ser un, pueden ser abordados desde un plan integral, debe ser así, por supuesto, empezando por la educación, pero no hay que olvidar que los hechos ocurren en el día a día de las personas y que es eso lo que hay que resolver, la inseguridad que pueden tener las personas. En ningún caso se trata de, estigmatizar o de, utilizar la, la hipérbole, pero sí que hay una tendencia al alza en esta ciudad de los delitos y eso hay que contemplarlo, es una realidad objetiva. Era lo que decía eh, Serrat en, una de sus canciones, ¿no? Eh, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Hay que entrar a resolver eso ya que está ocurriendo en la inseguridad de las personas. Y por supuesto que sí que hay que hacer siempre un plan integral y buscar otras causas, buscar las causas reales de toda esa violencia, pero no por eso se puede justificar y mucho menos en una sociedad europea abierta como es esta. Muchas gracias. era un matiz no, así brevemente? Simplemente quería facer un apunte. Eh, creo que aquí ninguén, eh, desde logo eu non, eh, eh, intentou sacarlle importancia aos delitos menores. Eu vivo nun barrio popular desta cidade, non vivo nunha urbanización fortificada e con seguridade privada. Eh, ese é o que hai, e o vexo, e os veciños eh, me trasladan a súa inquietude pois por, por un asalto, por un robo e por suposto que esas situacións hai que intentar evitalas e tomar eh, e tomar medidas. E dentro das medidas hai que incluir unha maior eh, vixiancia porque iso ademais eh, ten un efecto disuasorio, dificulta que se cometan ese tipo de delitos. Creo que tamén sería bo, se si nos centramos nese tema, aparte de que do comentado de que hai que abordar desde unha perspectiva integral este problema e atacar tamén as causas que, que o provocan, eh, aparte de intentar incrementar os efectivos, o mellor hai que facer unha redistribución máis eficaz dos mesmos. Non? Eh, hai moitas unidades da policía local que o único que fan é replicar o que xa fai a Policía Nacional en asuntos que son de competencia eh, da Policía Nacional, cando a mellor tiñan que adicarse o que se ten que adicar a, a Policía Local, que son as competencias que ten asignadas, que o tráfico e, a, e o cumplimento das ordenanzas. Para que as ordenanzas se cumplan, hai que facer unha labor de vixiancia, mm. polo tanto, hai que estar na rúa. Caso da Policía Nacional, pois eu teño asistido a manifestacións donde a maioría de, dos integrantes eran persoas maiores que protestaban porque suprimían un caixeiro, eh, unha sucursal bancaria no seu barrio, e eles les causaba un gran, non, unha sucursal, suprimían unha sucursal bancaria, perdón. Claro, e eles les causaba un enorme presuicio nun barrio con costas e tal, ter que desplazarse un kilómetro a unha sucu, outra sucursal bancaria a facer xestións eran señores, media de edade de 75 anos, e, había, e ali había cinco furgonas da Policía Nacional, como se representasen esos señores e esas señoras un perigo, un, unha amenaza gravísima de desordes públicos. Bueno, pois o mellor o que necesitamos é que a Policía Nacional se adique o que se ten que adicar en vez de a mobilizar cinco furgonas para unha manifestación para, para controlar unha concentración de señores maiores eh, eh, que protestan polo perche dunha sucursal bancaria. No? Eh, eh, para iso hai unha xunta de seguridade local que encargada de coordinar eh, o labor de, dos distintos corpos policiais, o Concello ten, eh, ten representación nesa xunta e ten que demandar tamén da Policía Nacional e das autoridades gubernativas que a dirixen eh, que se adiquen o que se teña que adicar realmente. É que se non me equivoco creo que incluso é o Concello que preside esa, esa xunta, esa xunta local. Xan, así a modo de titular moi breve. Sí, lembrar unha cuestión que creo que afecta directamente aquí ao sector 7, a sensación de inseguridade. Barrios con pouca iluminación, barrios con pouca limpeza, locais comerciais valeiros. Eh, a Marea Atlántica nos últimos orzamentos eh, instou ao goberno de Inerrei a que fixera un proxecto eh, ideado tamén pola Mar Atlántica que se chama Mover os Baixos para intentar revitalizar o comercio local para intentar que na Coruña non haxa tantos baixos comerciais pechados posto que os baixos comerciais pechados as rúas abandonadas os lugares en mantemento, os lugares oscuros dan esa sensación de, de dan esa sensación de, de inseguridade Isto, por suposto que temos que tratalo Intentamos levar adiante ese proxecto. Por desgracia, Inés Rey deixou non nun caixón. Estamos no centro comercial que está prácticamente abandonado. Vamos polas rúas da Coruña e temos esa sensación de abandono, esa sensación de soidade, esa sensación de inseguridade. Pero isto tamén hai que tratalo revitalizando os barrios, intentando intentando, de alguma maneira, acompañar e motivar a vida pública dos barrios, a vida no espacio público. E penso que aí tamén temos moito que facer, porque é unha cuestión de sensibilidades. Mais ala dos datos que podemos falar, tamén é esa sensación. Eu chego ao Distrito 7 pola noite e, por suposto, que digo, jolín, vaya lugar. Claro, é que é, inevitable ter esa, esa sensación de inseguridade, sexa real ou sexa simplemente a sensación, que obviamente si é real, hai que tratala con moitísima seriedade. Muy Pero é que esa sensación eh, sí que existe na Coruña e isto debe ser tratado. Moitas grazas. Vanessa, pasamos ao seguinte tema ou queres hacer algún aporte? No, sí, la verdad, está ben. dale. Bueno, eu vou, vou matizar que nos tres escoitei eh, algunha coincidencia. Xa sei que estades aquí para marcar as vosas diferenzas, é normal, estamos sempre campaña, é o que toca, Pero falastes en todo momento de prevención, cada un ao seu xeito, vale? Xa hai un punto en común, e despois todos falades dun plan integral. O sea, hai que facer moito cambio en todo o que en todo o que propoñedes, e se cada partindo desde aí non sei as combinacións ou combos que haxa que facer en maio, pero bueno, que xa tedes un punto de partida todos, vale? Vamos con mobilidade Ahora, eh, Francisco, tocoche no medio Así que, macho, <laughs> non hai forma de que empece por ti Pero vamos a cambiar de, de ritmo, vale? Vamos a darlle a Xan ahora a oportunidade de que empece Nese outro bloque que era o da mobilidade Parece, Xan, sí? Sí, Meña. ben Vamos a ver, a mobilidade, desde logo Pois é unha das grandes frontes que, que ten a Marea Atlántica Desde o seu nacemento E que tivo no seu goberno eh, nunha intervención veciñal anterior eh, un veciño de Mato Grande lamentábase por non poder dirixirse a, a Palavea camiñando recordemos agora o proxecto de humanización da Avenida da Vedra que tiña a Marea Atlántica. Realmente a mobilidade é fundamental, pero non só pensar na mobilidade dentro da cidade da Coruña, sino pensar na mobilidade en toda a área metropolitana que rodean os concellos da cidade. Ten que ser unha mobilidade integral porque cada día son milleiros e milleiros os coches que entran na cidade da Coruña e este é un problema común de diferentes concellos e que deberíamos abordar desde unha perspectiva totalmente metropolitana. A, ah, dentro punto de vista interior da Coruña tamén eh, lembremos eh, a concesión de, do contrato de, da, da compañía de tranvías que remata no ano 2024 un bom momento para intentar uh, forzar un cambio profundo e radical nas condicións de prestación dese servicio, un bom momento para lograr unha mellora e unha renovación de todas as liñas, sobre todo para estes barrios eh, chamados antes periféricos da Coruña que teñen un enorme problema en desconexión do centro da cidade. Falaba antes eh, unha representante veciñal de Novo Mesoiro dos problemas de Novo Mesoiro para conectarse cos diferentes lugares do centro da Coruña e sempre lembrar que a mobilidade pública debería ser o, digamos, o fronte principal das políticas de mobilidade. Eh, Antes falábase de que na, nunha pirámide de, de mobilidade ideal o peón é, digamos, a figura principal. A maior parte dos desplazamentos da cidade son a pé. Ainda así, para as persoas que non poidan ir a pé ou para as persoas que teñan que chegar a lugares, digamos, alonxados e fora dese alcance da mobilidade a pé, obviamente ten que haber servizos públicos de calidade, ten que haber a posibilidade de achegarse, por exemplo, Eh, lembremos que cando gobernou a Mare Atlántica puxeronse en marcha espazos para poder circular con bicicletas na cidade da Coruña que atoparon certas resistencias en algúns sectores, sin embargo agora o uso das bicicletas na Coruña está batindo récords mes tras mes, ano tras ano Por qué? Porque se creou unha boa rede que aínda ten moitos defectos e aínda ten moitas eivas e que precisamente a Mar Atlántica estámolo denunciando constantemente nun dos últimos plenos recordamos que non había suficientes estacións de bicicoruña en lugares, digamos, estratégicos da cidade como nos hospitais, nas universidades ou nos barrios, digamos, máis periféricos que hai falta de bicicletas en moitas desas estacións precisamente nos horarios de entrada e saída ao traballo e de entrada e saída a as ás escolas e bueno, entendemos que o plan de mobilidade dunha cidade que é un funil e é unha península rodeada de mar como a Coruña é un dos seus problemas e unha das súas eh, necesidades principais analizalo no seu conxunto e crear un plan de mobilidade que sexa acorde ao século XX, XXI e que evite no máximo posible pois que haxa que de facer desplazamentos nos vehículos privados sempre que isto se poida evitar. Porque ademais é unha paradoxa, sempre se di, o vehículo privado como paradigma de a xente que está repartindo. Eu traballo en correos, a xente que está repartindo precisamente o uso do vehículo privado por persoas que non teñen por que usalo <laughs> perxudica precisamente ao uso necesario que poidan ter persoas con problemas de mobilidade, con, eh, bueno, pues, con necesidades puntuais ou con uso profesional deses vehículos. Co cal, Temos que facer un esforzo toda a cidade para intentar facer unha análise conxunta de, do que é a mobilidade a nivel metropolitano e despois internamente na cidade para buscar unha, unha solución consensuada. Pero, desde logo, o ano 2024 é un ano importantísimo, donde se renova, ou, bueno, se renova, se volve a sacar a licitación de, dun servizo de de, de transporte público da cidade e para nós eso é fundamental acompañando con eses outros modelos de mobilidade da, da cidade da Coruña. Obviamente eso non quita con to, tomar medidas inmediatas e efectivas xa, como a conexión destes barrios con lugares eh, estratégicos da Coruña, cos hospitais, coas universidades ou a conexión dos barrios periféricos como vos o Novo Mesoiro ou outros que realmente teñen un problema desde o seu nacemento de desconexión de transporte público o resto da cidade. Moitas grazas. O dito, quedaches no medio, macho. Non pasa absolutamente nada. Na mesa anterior, tanto o representante de Moviliza como da Asociación de Usuarios de Vehículos de Mobilidade Persoal eh, apuntaron que nun diseño dunha política de mobilidade realmente sustentável e que teña en conta aposte por un modelo urbano de calidade, e eh, teña en conta as necesidades do futuro, o peón tiña que estar sempre no centro. Bueno, e eh, neso coincidimos total e absolutamente, porque ademais se o peón está no centro, se o prioritario é o peón, estaremos construindo un espazo público de calidade, seguro, accesible absolutamente para todos, sexa cal sexa a súa condición funcional e outras circunstancias. E ademais creo que podo presumir de falar en representación dunha organización política, o BNG, que o ten aplicado, aplicado en cidades onde goberna e que hoxendía son unha referencia internacional. Por tanto, o peón ten que ser o centro. En segundo lugar, por suposto, hai que fomentar o transporte en bicicleta, os vehículos de mobilidade persoal, reducir o uso o vehículo privado. Volvo a poñer o exemplo de Pontevedra. En Pontevedra, en contra da creencia xeral, non está prohibido na maioría da cidade eh, o uso do, de, do vehículo privado. Pero se, fez, se fixo un diseño de cidade que conseguiu eliminar todo o tráfico de vehículos innecesario porque a xente acabou constatando que era moitísimo mellor apostar por outros modelos de mobilidade. Pero no caso da Coruña, porque somos unha cidade de maior dimensión, somos unha cidade con características xeográficas singulares porque estamos nunha península con un no centro, un diseño dese tipo ten, tamén ten que pasar pola potenciación do transporte público. Desde o punto de vista do BNG é vital lamentamos que este mandato, por segundo mandato consecutivo, eh, eh, se incumpliu o compromiso adquirido por este goberno e o goberno do anterior mandato de revisar o mapa de liñas. Creemos que hai que revisar o mapa de liñas de buses, nas liñas, nos horarios, nas frecuencias, apostar por un eh, mapa de liñas que permita a conexión dos barrios non só co centro da cidade, sino a unha conexión dos barrios entre sí, dos barrios cos, polígonos industriais, dos barrios cos centros hospitalarios. Isto, eh, os habitantes dos barrios periféricos eh, saben o creo que mellor eh, que ninguén. Para iso hai que apostar por un modelo que permita unhas frecuencias e uns intercambios, uns transbordos que non representen unha perda de tempo abusiva, porque efectivamente, como apuntaba na mesa anterior un dos participantes, Non pode haber liñas de buses desde un punto a absolutamente todos os sitios, pero teñen que estar as liñas ben interconectadas, os transbordos teñen que ser áxiles para asegurar esa interconectabilidade entre toda a cidade. E, un, e outro aspecto que o Benegalle concede enorme, enorme relevancia é que unha planificación dun novo modelo de mobilidade ten que facerse tamén inexcusablemente a escala comarcal, a escala metropolitana. Na Coruña entran todos os días de concellos do entorno tantos vehículos como parque móvil existe na cidade da Coruña. Eso é inviable, eso é insostible. O propio espacio físico da cidade incapaz de, de absorber iso. Cal é a solución? Aposta por outro modelo de mobilidade e tamén nese novo modelo de mobilidade o transporte público comarcal é imprescindible. Por iso o BNG considera que aparte de mellorar o transporte de de autobús metropolitano, é imprescindible implantar servicios ferroviarios de cercanías. Somos a área urbana máis poboada do Estado español, xunto con Vigo, que carece de ferrocarril de cercanías e apostar tamén por outras formas de transporte colectivo perfectamente viables na nosa comarca como a recuperación do transporte marítimo. Moitas gracias, Juan Carlos. desde, desde a aparte? Pues mira, en este momento el único plan de movilidad urbana sostenible que hay vigente en el ayuntamiento es el que se hizo en el 2015 por parte del Partido Popular, eso conviene recordarlo. Ese plan vale para el 2023, probablemente haya que actualizarlo y haya que ponerlo al día en cuanto a las necesidades establecidas por, por las entidades vecinales, pero es importante ese plan porque en este momento se está utilizando para pedir las becas y las ayudas que rebajan el precio del bus escolar. ¿Eh? Ese plan se está utilizando para eso. Y por otro lado, ese es un plan que por lo menos establece o establecía en su momento, repito, para el 2015 y cara a los años posteriores, unos criterios a la hora de empezar a eh, humanizar más las calles, eh, empezar a eliminar, digamos, plazas de aparcamiento de una forma gradual. Yo creo que estamos todos de acuerdo en el fin lo que pasa es que no se puede hacer de forma brusca y da la sensación de que se hace de una forma caótica. Un día esta calle, otro día esta calle, se barran no sé cuánto número de plazas de aparcamiento y sin un criterio y sin una explicación suficiente. Yo creo que en ese sentido hay que coger ese plan, actualizarlo, ponerlo al día, conseguir un gran consenso en el Pleno del Ayuntamiento y, por supuesto, a partir de las demandas y de la, escucha vecinal. Y a partir de ahí es como se hacen las cosas. Pero aquí lo que la sensación que se da en este aspecto es que se está yendo dando bandazos. Eh, hoy toca una calle, mañana otra, mañana eliminamos tantas plazas de aparcamiento sin dar una alternativa a ese aparcamiento. No, no vale esto de decir quien, quien tenga coche tiene que tener eh, establo. Bueno, hombre, ...estas son, digamos, boutades que, no, que no pueden decir nadie porque las, las necesidades del coche, nos guste o no, nos guste o no, están ahí, son reales para desplazarse, para trabajar, para, lo que sea, para cualquier urgencia, para lo que sea. Por lo tanto, habrá que hacerlo algo de forma gradual, de forma sensata, de forma consensuada. No se puede, y la palabra gradual yo creo que es muy importante, no se puede hacer de forma brusca y simplemente porque nos aprieta, digamos, mm. unas fechas en cuanto a unas elecciones. Muy bien. Bueno, no sé. Un, ejemplo, ah, un de lo que es de lo que es el descuido a la hora de plantear una senda de bici, ¿no? Por, ejemplo, aquí en el polígono 7 hay un carril bici que no tengo ningún reparo en reconocer que fue una excelente idea, ¿vale? Y es una de las entradas naturales más, digamos, eh, bonitas, más agradables que pueda haber para, profesores, para universitarios en la universidad. Solo hace falta ver cómo está. Es, un, es un desastre, más que carril de bici parece un carril de ciclocross pasando al lado de un lavadero histórico, metiéndose por unos túneles que están pintarrajeados, grafiteados, vandalizados. Eso, esas cosas hay que cuidarlas mucho. Eh, claro que las ideas son importantes, pero también hay el mantenimiento de esas ideas son también importantes. Está claro que las ideas son boas, pero sin duda la ejecución tiene que ser acorde cas ideas, non? Deixo vos 30 segundos para rematar se algún quere facer algún aborte, porque que as dúas bótanos daqui, xa hai xente vai con uns paus a punto de botalos. Eh? des presencia policial, esperade que vean as dúas e veredes o que presencia policial aquí. No, simplemente lembrar que o transporte público cando se favorece, cando se bonifica e cando se axuda, pois aumenta o seu uso. Lembrar as baixadas do prezo, eh, cando gobernaba a Marea Atlántica e os récords de usuarios que estamos vivindo dende aquel momento ata o presente. Simplemente lembrar isto e como agora, eh, nun momento donde por unha cuestión puntual eh, o tren está sendo bonificado, pois eh, os usuarios e as usuarias do tren pois o están usando masivamente para ir entre diferentes cidades. O transporte público ten que ser tamén asequible. Moitas gracias. Sí, apuntar eh, tres cousas máis, somos partidarios de restablecer o carril eh, bus e tamén o carril vao nas vías de acceso a Coruña, porque a xente hai que incentivala para que colla o transporte público. Se ti ves de mera en bus e sufres os mismos atascos que, eh, que sufres no coche, non estás incentivando o uso de transporte público. Se ten un carril de uso preferente para buses, estás facendo que sexa máis competitivo e que a xente opta por ir en bus. Como somos partidarios dos aparcamentos disuasorios, no entor, en, dentro da cidade, no entorno da cidade e tamén na comarca. Hai veces que se di o transporte de, de, de ferrocarril en Galiza de cercanías non é viable porque temos moita dispersión de población. Oiga, pero vostede temos, por exemplo, unha estación en Guísamo, vostede pode facer un aparcamento gratuito en Guísamo que incentive que a xente que vive en Bergondo, que vive eh, en Sada, en vez de vir a Coruña en vínculo particular, deixe o coche no aparcamento da estación de Guísamo e entre en Coruña en tren de, eh, de, de cercanías. Por lo tanto, Benega tamén é partidario de restablecer o carril bus, de crear carriles vao nas entradas eh, á cidade, e de eh, fomentar os aparcamentos disuasorios ben conectados co transporte público. Muy bien. Juan Carlos, nada, nada así muy que, breve. Nada, nada más que felicitarte por el programa, sobre todo por este tipo de actuaciones eh, abiertas que, yo creo que este es el tono y el, y el talante que, que, hay que gastar siempre entre los representantes políticos, de, respeto, de exponer nuestras ideas con, claridad y con, argumentación, pero al mismo tiempo eh, no, no, polarizar y no, y no entrar en crispaciones que yo creo que los ciudadanos están esperando de nosotros una respuesta muchísimo más responsable de la que a veces eh, solemos dar puntualmente. ¿no? Eh, simplemente creo que este programa contribuye, ha contribuido por lo menos hoy mucho a ello. Concello? A, a miña idea de, de, de facer este programa de que polo que nace Coruña Fala é que eu non, non son nativo de aquí, eu non teño oito apelidos coruñeses, nin coruños, nin nada deso, non? Eu tampouco. Eh, <laughs> eh aquí é, exactamente. Eh, eu unha, unha das primeiras palabras que aprendín, bueno, eu si son nacido en Ourense, meus pais eh, máis a miña familia somos deses inmigrantes interiores, pero cando retornamos nos anos 80, unha das primeiras palabras que aprendín aquí foi o de vinidero ti eres galego, pero ves de fora, por lo tanto eres un vinidero. De acordo? No, na, naquel momento ni, ni me preocupou e me sigue sin preocupar. Pero sí é certo que despois de casi 40 anos nesta cidade, nesta comarca, eh, eu tiña unha débeda, que era coñecer como é a, a, a miña cidade, non? Coruña. E por eso nace, nace Coruña Fala. Nace en outubro, cinco meses. en cinco meses, ca axuda de esta xente tola como son Vanessa, Lucía e Pablo. Este humilde comunicador montou esta festa. <laughs> Cuidado que como nos organicemos somos capaces de moitas cousas. Vale? Desde aquí quero transmitir esa, ese mensaxe. Efectivamente, a cidadanía temos moita forza. A cidadanía temos moitas máis capacidades do que nos parecen. O que temos que facer é levantar a silla do sofá, deixar o móvil, deixar o mando de Netflix e movernos. Como te queres mover? Me da igual. Mira, a miña... Francisco, tocou a miña dereita, macho. <laughs> De dereita a esquerda. Hai donde ir. Cuidadiño cos extremos. Pero de dereita a esquerda hai donde ir a chamar, a portas as que chamar, porque, para poder cambiar as cousas, de acordo? Non sei se si cambiamos. Aquí hai algún que dixo que sí, que xa empezamos a aportar algo. Atopamos cousas, Vanessa, atopamos cousas interesantes. Pecha a con ver, algo bonito, veña. Si algo con algo bonito, jo. Bueno, a ver, eh, dar las gracias obviamente a ti por dejarnos este espacio, eh, a todos los que estáis ahora mismo en la mesa por acompañarnos, por venir, por aportar todas vuestras ideas con respecto a todos los puntos que queríamos tocar, eh, a todas las asociaciones de vecinos que han venido, que algunas habéis intervenido, otras no, pero agradecemos que estéis aquí. Y mm, para cerrar, yo cerraría un poco con que seguiremos aquí. Seguiremos pidiendo todos esos servicios, pediremos eh, más limpieza, eh, movilidad, seguridad, eh, todos esos servicios que nos hacen barrio. Entonces, no solo para nosotros, también para la ciudad, porque al final cada uno de nosotros es ciudad. Yo con eso cierro. Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí este episodio especial de Coruña Fala. gracias a todos por la asistencia. Vémonos, oímonos el próximo programa.